contrabandides, benvingudes, benvingut i welcome a l'Assemblea Majaràs, el programa que tota sogra voldria com a gendre, sobretot avui. Després d'una llarga travessia pels deserts, arribem al nostre destí final. Sí, i quin és aquest destí, sinó que la mort Quedem de Contrabanda FM i donem la benvinguda o ens dona la benvinguda al glamurós Club dels 27. 27 anys majares i un comiat. de de doncs fem la traca final, el clímax, l'apoteosis de Last Dance divendres 10 de maig, se'n fa raro i tot dir divendres, 2024, els Majares. Bye, bye. bye l'assemblea de ma mare. Oh. Ei. Hou. I gent parròquia ho fem avui des de, com sempre, des de Contrant FM, des de la Terra Enciclopèdia Popular, carrer Reina Amàlia, al barri del Raval, on des de fa uns anys que de FM s'ha mudat i on se'ns acull També amb un programa especial estem ahir sí, el... estem ben acompanyats aquí en l'auditori de l'Ateneu que se note que hemos pagado Ué! <laughs> Eh! Aquí no. estem en l'Olímpic de la Tenoncilopèdia Popular, en l'Auditori, sí. la Sala Gran. És com el, és com la sala, passar a la sala gran de l'Apolo, no? Per exemple, digueu així, si podem fer... Però sí. De l'Apoliner. En realitat, quan hi ha hagut activitats de l'Ateneu i ja ens hi hem posat algun dia i sempre teníem aquell mite de gaudir-lo cada setmana i convertir-nos en promotors culturals i, i ser l'avantguàrdia d'antagonista d'aquest món, però en el fons ja som uns puretes jubilats no? Estem a una ràdio lliure, mitja lliure, has dit La Vanguardia, però bueno, no passa nada. Bueno, però és que La Vanguardia és La Vanguardia, és una paraula, sí, tio. Sí, és un palabra. És que al final, si els medios se les apropien, anem malament. Bueno, com avui... libertario, ara ja no es pot dir libertario perquè se confunde. Pues avui, no en aquest, de, en aquest comiat parlarem, bueno, hem portat com pinxes, explicarem batalletes, posarem musiqueta, recuperem falques i cunyes i sintonies d'aquests 27 anys de programa Y parlarem de medios, mèdies, audio de alguna antiga majara y colaboradora y bueno, podríamos comenzar arrencant sí. presentant, no? Sí. titular. Venga. Bueno. Eduardo Manos Tijeras, vas vestit de casteller, ho hem de dir. Però per de casteller? Hombre, la flor! Iu! Avui direm, hay la flor nata. La flor De, la parroquia majara y Condonistes. De ho dius tu, perquè no, en ja, realitat ja. és el que vulguis. Ja sé que sempre t'agrada la roba que porto jo. O de canviar del Delícies. la roba que portes tu i ja sap la gent que en realitat nosaltres acostumem a canviar-nos la roba, no? No, no només. O els papers. Sí, sí. Però bueno, passen aquestes coses. Al final, 27 anys de relació és una relació doncs, que, que ja, ja la confiança ja està pues, això, en, en canviar-nos els calçotets, ja pot ser. O sigui, no tenim cap tipus de problema, no, amb això? Sí, no sé si avui acabarem explicant intimitats o no, però bueno, en tot cas... Eh, benvingut, Eduard Mones Tijeras. Moltes Avui gràcies, està, Ernesto Che Està especialment Mahara. guapíssim. Sí? Doncs pues mira que m'he oblidat de dutxar-me aquest matí, però... Això també ho he notat, però l'audiència de moment no ho estarà notant. Eh, un servidor, Ernesto Chemajara. No, jo ja puc presentar jo? Vale, perdó, perdó, bueno, perdó. Pues, la persona amb la veu més seductora de tota la ràdio de Catalunya la persona amb el bigotet més sexy del món que s'ajusta en, el, en el felpudillo de la ràdio i, i una persona compromesa, eh, responsable, amb gran don de gentes i relacions públiques de contrabanda, públiques de, de, de público. Això ho escolta la família, eh, Edu? Però és que escoltin no el que vulguin. I, I avui aquí la Tereu està molt animada la cosa, m'encanta que estigui tan animat, doncs això, Ernesto Chemajara, 27 anys aquí. fent el Mahara, ¿eh? Sí, i ara mira, qui, qui iba a lo que íbamos a radiar el divorcio? Pues sí, bueno, aquí no van sempre... Mira, per demostrar el pas del temps, que avui ens posarem així en plan puredes, he portat un carnet de premsa, que l'audiència ho pot veure, o el públic, de contrabanda, donde se me ve sin barba i tot. Uh! Bueno, coses, coses de... Bueno, i quan tu... De la vejez, no? Sí, bueno, han canviat aquestes coses, però en el fons som les mateixes persones, això se sap, no? Eh, les cares es modifiquen una mica més, guanyem quilos, ens perdem, ens cau el cabell, ens cauen les dents, ens cauen moltes coses, però en el fons som les mateixes persones. Hem de dir que almenys la, el públic, la mm, trentena de persones que han assistit, que estan aquí de moment a l'auditori de l'Alterni Enciclopèdic... Bueno, estan fora i no han vingut per nosaltres, eh? Estan al pati. Eh, estan veient també, en viu, eh, que estem projectant de fondo, no sé si heu vist els detalls, l'Assemblea de Majares 20 anys, el documental, on a part que se'ns veu fent unes birres el, el sí. malaurat I bar Cosmos. Haig de dir que aquest no sóc jo, eh? Però no passa res se ve ahí Doctor Axioma, Francis de la Doctor Seu. Bueno, otra presentación, pues tenim aquí també, en plan multimèdia, el, el documental dels 20 anys Majares. Però bueno, estem molt ben acompanyats, els Majares, que si algú ha, també ha la, pues, definit aquest programa és que de, tot i que aquesta relació entre adúltera i fidel que hem tingut a Ordomanes Tijeras i un servidor, però també hem estat eh, integrant persones, bueno, pareja abierta, mm, hem estat pues, també d'alguna manera un programa, un programa força, no sé, podríem dir polígam o no, però en tot cas han passat majares que avui pues, esperem que també passin per la taula, ens envien àudios i avui tenim gent aquí, contrabandistes, Sí. També una... I és una mica l'essència de la ràdio lliure. Les ràdio lliures i comunitàries, en el fons, són espais de relacions obertes, no? o sigui, gent que pot fer un programa que sempre el faci ell sol, però si tu vols fer un programa amb més gent, com que al final els col·laboradors hi són perquè volen estar, no perquè cobrin, no perquè no? perquè els hem de validar perquè en generen audiència o el contingut que fan és més o menys adequat, sinó que d'alguna manera és per, també per la voluntat d'omplir i, de, i, de, i de fer servir un canal que és obert a qualsevol persona que, que l'entengui una mica i que el respecti, no? Molt bé, això no ho vas dir, eh, la darrera assemblea. Però no? sí, a cada moment. Pues, eh, pues sí, estem a Contrabanda FM en el nostre comiat, però mantenim una mica també les tradicions, fem una mica informació logística per qui ens estigui escoltant. Esperem també des de la senyal de contrabanda, ho estarà fent des de a l'streaming www.contrabanda.org, que també allà en la web poden informar-se de totes les novetats de la ràdio, veure la parrilla de programació i, i maneres de contactar. O al 91.4 de FM, esteu. En el moment que recupera, es recuperi el dial, això, el 91.4 del dial és de la que, ciutat podrida... És que, Ernest, segur que ja està recuperat. Segur. Després ens sí, Si l'estan escoltant ara és que està recuperat. O ens esteu escoltant, com fa molta gent, des del nostre podcast, el, el blog que ja fa una quinzena potser d'anys que tenim, que és majares.contrabanda.org, on us podeu sindicar, subscriure, però bueno, ara quizá tiene poco sentido. I el que no sabem, hagués estat bé preguntar-los si les ràdios germanes lliures que ens radifonen eh, no, ah, no ho han estat fent dir. fins ara, però bueno, ja. les saludem, no? Les mencionem. Les saludem sempre, a totes les ràdios lliures d'aquest país i de tot el món en, en general, i sobretot la ràdio Mistalera, la ràdio activa... Des de la Xaradènia. Sí, des de la Xaradènia, allà a la Marina, de, del País Valencià, uh, de l'Alcullà i la Vall d'Albaida doncs pues, hi ha ràdio activa, i després dels barris mariners de Ciutat de València, a Ràdio Malva. I, I de, també aquí, és veritat. I des de Sabadell, on jo he passat molt a prop avui, també Trama. I, bueno... Pues Moltes dic... gràcies per emitir-nos. Eh, I aguantar-nos. Eh, I aguantar-nos, però, bueno... Eh, amunt les atxes. Doncs qui tenim avui aquí? Eh, una constant també en el programa ha estat també tenir música en directe els darrers anys. Hem arrencat el programa, a part de recuperar una sintonia històrica de l'estimat i enyorat Ennio Morricone, que ens definia sobretot quan érem un trio Mahara, també hem escoltat, per exemple, la gent de Chocadeli Internacional, una de les bandes que, que vam tenir fent acústics aquí, que han col·laborat amb la ràdio i que vam poder entrevistar. Doncs avui en el darrer programa no volíem fer-ho, no ens volíem marxar sense tenir també música en viu, de la manera que pugui ser, i per això tenim una convidada avui mm. a qui saludem i, que agraïm moltíssim. I que va aparèixer com a por arte de màgia, eh? sí? perquè pots dir, Ernest, que volia, ens hagués encantat tenir música en directe, però no teníem capacitat de gestió, perquè en el fons... Saber fer, tampoc. Doncs, aquesta, en aquest últim programa que estem fent és perquè està siguent un moment molt intens a les nostres vides, però no volíem deixar el programa i que s'esveís sense res més, no?, en realitat som gent de rituals i en un bon ritual pues, falta una sacerdotisa com la Wanda. que está aquí pues por invocar a, a, los dioses radiofónicos, ¿no? A, los cadáveres, para permitirles una buena entrada en el, en el otro mundo o el que sigue Hola Wanda y tu eco salvaje, muchas gracias. Ay, hola y muchas gracias también. Qué rico escultar vos <laughs> pues la, Wanda, a ver si, si la veo y las ganas le permitan pues eh, estarem conversant amb ella i potser nos cantaràs una coplilla, no? un sainete, una eh, tango, lo que sea. No? Sí, sí, sí, un bolero. <laughs> Perfecto. I, bueno, i tenim aquí Claca, també, o, bueno, sí. Claca, tenim família. David Oli por haver. Llavors, si us sembla, saludem aquí a tota la gent que ha vingut. Tenim aquí a Javi, Sopa de Pedres, Legido, Libertat. Tenim a la Flor, també contrabandista, Omahara, casi seminal, Vuelo de Lirios ho he dit bé? Tenim Àlex Escarlata, aquí hem d'agrair, com sempre, ahí el, el, el, el soporte. El soport, a tots els nivells, ¿no? Bueno, soporte es que, emocional clar, y técnico. Pero es que si hi ha algú que se saca la carrera d'enginyeria, pues ha d'aprofitar, no? Tenim també a Hum en la barra, Hum Distrito Apache, que felicitem també 20 anys de programa de Hip Hop y también sin audiència. Nos ha venido también a ver las nuevas generaciones, Relevo, Gabriela, ens hem conegut avui i la, i la saludem. I per aquí hi ha més gent que anirà pol·lulant i, i esperem que aquesta gent que estem saludant pues, també passin en algun moment no. per aquests micros. I molta més toca, gent toca. que esperem que vingui, bueno, uns quants, els que siguin, però tots els que som pues és, és un honor i és un agraïment profund que estigueu aquí acompanyant-nos en aquest moment, no? pues són aquests símbols d'amistat i, de, i de respecte, no? i de Respect. creixement i que pues, ens estem contents no? Estem molt contents també d'acabar aquesta etapa, no? Sembla mentida, perquè a vegades costa acabar les coses, no? Però toca. Però toca. Molt bé, doncs eh, així, des de l'aula Margarida Xirgo, no m'ho he pres fins avui, eh? Estarem aquí una horeta i mitja encara més sí. i repassem de la xàxara a una mica de xatxatxà. Avui ens acompanyarà també Falques que hem anat posant al llarg dels anys, us semblen. Tot junt, eh? qué tienes? Ja. Majara, majara. ¿Tú qué tienes? Ja, ja. Manzana Manzana ens deia Mahara Mahara fa sí. bastants anys, ja més d'una dècada. O, I Marta o Campillella. Ahí hay les voces també, en Julián ah, sí? sí, fent ahí los coros. Ah, Avui també que... parlarem o sigui, de música que ens ha acompanyat, de convidats i també de centres, espais socials autogestionats comunitaris que també ens han acollit a Contrabanda sí. de Majares i a més coincideix diverses efemèrides, o sigui, que onomàstiques, sí. també els hi farem cert homenatge. Sí, però mira, estàvem debatint un moment aquí amb el públic per on començàvem, si començàvem a fer una retrospectiva acurada de les nostres 27 anys o, o d'alguna manera... Perquè saltar el guió, aquest guió que hem preparat aquest tota guió, la setmana. sí, que estan en els nostres cors i doncs, d'alguna manera són vasos comunicantes i entre la mm. ventriculación o la... No, no, sé, no em conec ni els moviments del cor, però bueno, la diàspole, bueno. la sístole, no, això no és, no? Sí? Sístole, diàstole, això són els moviments del cor? Sí? Hacemos de letras. Però... Bueno, però a veure, has vist? Cultura general. Doncs res, eh, ens feia molta gràcia perquè estem molt contents que Contrabanda, ara que està aquí a l'Ateneu Enciclopèdic Popular, d'alguna manera està a peu de carrer i, i té la possibilitat d'estar més oberta que no pas el que havíem pogut fer a Plaça Real, que ja ho podíem fer molt, i era si, podia, o si ho fèiem o no ho fèiem. Però total, eh, com comentàvem fa una estona amb les persones que han arribat aquí, ara se n'està gravant uns tallers amb, un institut, amb, amb alumnes de primer de batxillerat de l'Institut Ernest Lluc, no, Ernest Lluc d'aquí al barri, o d'aquí al costat, no, barri, o de, barri, jo que sé, del districte al costat, o de quatre districtes més enllà, o d'un altre poble, no sé. Però bueno, total, que han vingut aquí, s'han preparat uns programes i ho han disfrutat i després pues, ja feien la conya o que diu que hi ha dos grups de noies que potser començaran un programa esperem que sigui veritat i que es pugui fer i, i Contrabanda farà tot el possible perquè sigui així i hem recordat que nosaltres vam començar la nostra era, la nostra era de secundària o sigui... Quina edat, va? Quina edat tenies, Eduardo Manos Tijeras? Jo tenia 15 a de fer 16. Vale. O sigui, un, un mes i mig de vaig tenir en 15 anys. Virginal. Sí. Bueno, no s'ho prendreu bueno, al peu de la lletra, però bueno. No sí. m'acordo si era virginal. Imberbe i virginal. Creo però... que és... Bueno, no, sé, no t'ho sabria dir. Ara me Mira, aquí vermell, alguien, però... alguien dice que no. Però, Flor, después, después nos lo, nos no és lo... verdad. Después ¿Cómo sabes tú? pro profundizaremos ¿Quién te ha contado eso? Sí, sí, sí, però en 15 però ara, anys... No, no sé. Ara li preguntarem. Bueno, total. Farem pujar la primera, crec, a la Flor. Molt bé, sí, és bona. Has, dins la història aquí que hi ha ara mateix, la flor és la que bueno, ens ha acompanyat durant més temps. Clar, clar, sí. farem cronològic, va. Quan vagi apareixent la gent. Doncs la història no la sap tothom, però Ernest, eh, la Dolça, que és l'altra... La, Dolcet. La Dolcet, que va començar el programa amb nosaltres, i jo, ens vam conèixer perquè estudiàvem en una acadèmia d'anglès, junts, en, en un extraescolar. escolar en los barrios altos de Barcelona. Y, y ahí se nota en nuestro... En nuestro gran nivel, great, greatest level of English. Británica. Yes. Fluency, no? I en els modals. Yes, yes. Doncs... Estudiant anglès, no? però al final és en aquests petits moments on comences a conèixer gent que no és la gent que tu estàs més habituada a conèixer, que és el teu col·le o el que sigui, doncs vulguis o no, les extraescolars doncs fan això i fan, en algun cas generen unes amistats que, mira, doncs, duren 30 anys, no? Ens canviem casets en el bus Bueno, bé, eh, sí, llavors, primer baixàvem amb el bus, a vegades, o el que sigui, no? 22? Amb el 22 baixàvem, però després ja vam començar a dir, però per què anem amb autobús? O sigui, caminem, no? I en aquest deambular per la ciutat, no? Doncs al final doncs, pots estar parlant més lliurement, sense no? aguantar, sense pagar, no? Més lliures. Sense haver-te com... de colar. Sí, doncs suposo que vam anar parlant sense, sense realment tenir una vida més enllà de l'anglès, no? I va, I va aparèixer no? de parlar música, no sé per què va aparèixer, però bueno, va, va, vam com connectar un dia de xerrar d'això, que coneixia algú o l'altre, o no sé què, o la possibilitat de, de fer la ràdio. Bueno, tots dos o tres, o especialment nosaltres dos, també hem estat eh, oients de ràdio, no? cosa que ara sembla bizarro i un poc estrambòtico. Ens escoltava i en aquell moment pues, també érem oients de ràdio lliures. No? Jo almenys personalment escoltava molt Ràdio Pica. Des d'aquí aprofitem i li fem un guinyo. Si ens escoltarà algun dia el Salvatore, degà de les ràdios lliures de Catalunya i de l'Estat, pues nosaltres ens, ens venia a gust fer això i així va ser. No? i, sí. i així vam començar. Bueno, va... suposo que això també era el moment en què compartíem molt el descobrir la música, una música que en aquella època nostra eren pues, sobretot el, el punk, l'esca, el punk rock hardcore. nacional, l'esca d'aquesta època de Barcelona, Guendita, Discípulos i coses d'aquestes. Després tan... posarem la sintonia primera que vam tenir. Sí. Estàvem esperant la Dulcet, però... I res, doncs llavors vam venir a aparèixer, aquí, a Contraband FM, quan estava a, a la plaça Reial, que en realitat, clar, nosaltres teníem aquella sensació que era una cosa que ja estava, bueno, jo parlo per mi ara, però com una cosa que ja funcionés, una cosa seriosa, no?, eh, formal, o sigui, tu veies, quan tu tens 15 anys i veus gent més gran que tu que fa coses, que uala, tio, que fuerte, no? I veies aquell estudi, per molt que fos cutre salchichero, era uau, que professional, saps? O sigui, tota una sèrie de coses que tu ho vius i clar, després quan ja tu ja portes tants anys i dius, mira, que estem igual que això, doncs és una altra història. M'he despistat ara. Bueno, i també hem de dir, important, per, per xavalada com érem nosaltres, pues, aparèixer a la plaça Real l'any 97, primavera del 97, amb tot el que encara suposava aquell entorn, aquell espai, tot i que els dos anys 80 ja havien passat, pues, bueno, també va ser un aprenentatge i ahí nos liamos, no? Conèixer dentrar nos a Ciutat Vella, que teníem vincles tant uns com altres, amb, pues, jo, per exemple, amb ma mare ja treballava aquí, en aquest barri, de fet, al Raval, no en el Gòtic, però... i Manos Tijeras i Dolcet també, però sí. ho vaig descobrir després, no? Però, de totes maneres, sí que sortir de, potser de, de cert ecosistema i endogàmia més dels barris de Gràcia o Vallcarca i anar a la, a la, a la cruda Ciutat Vella pues, també tenia el vale. seu aprenentatge, no? M'has donat una idea, tio. O sigui, ara anem a recordar tots, anem a fer una, una, un exercici de regressió sí? que no de repressió. Però... No de repressió, d'intentar traslladar-nos en aquell moment que recordem que va ser el primer moment en què ja ens vam començar a comportar com a persones lliures i autònomes, que escollíem a fer el que fèiem, no? ja no estàvem només estant al nostre barri anant a veure l'abuela o anant a veure, jo què sé, eh, els partits de bàsquet o el... No? Tothom hem tingut un moment així, un moment on vam sortir del nostre niu, no? i vam aixecar les ales i vam començar a volar en el que és la, la vida madura. Llavors ara posarem una cançó, si tu tens preparada, si no la poso jo... Sí? Jo tenia, aquí, tenia una falca preparada, però si... No, però després ja que aquesta, parlant, he fet la metàfora del, del, del niu i que jo l'altre dia vaig estar a un concertillo on vam poder fa, facilitar facilitar, dic, eh, felicitar, felicitar el nostre estimat Guille Caballero que fa, ha fet 40 anys Sí doncs hi vaig estar escoltant el Joan Colomo, sí? Doncs us posaré una cançó, però bueno, acaba de dir quatre No, no, només hem de dir, ja ho veureu, ja, ja ho sabeu qui coneixen els Maharas, en el fons també això no deixa de ser un moment de teràpia. Mm, en comptes de gastar els diners pues, anant ahir a un divan, pues, mira, fem ràdio per això. Però bueno, recordeu, això és l'Assemblea Majares, ja ho hem dit, estem a Contra l'FM Després, al final, quan eh, arribem cap al final de Bona, també explicarem què és de nostra vida ara, però avui ens tocava ara ser nostàlgics. Farem una mica com, com en el futbol i el, el deporte, no? quan se retira alguien, no, ens posarem potser a plorar i a, i a, i a ficar-nos a emocionar-nos o no, però bueno, de moment, i mentre van sortint imatges divertides, veiem a la flor, aquí per exemple, ahir, con Abubilla, con Tetilia, que després l'escoltarem, que joves I són, que eren. eh. aquests moments, oh, que, moments. que buscàvem. Ahí <clears throat> queríamos algo como un facilón, ¿no? Tocar ahí el... Hmm. La fibra. Vinga. Sí. Bueno, pues va, recordem al Joan Colomo que va estar a un concert Majares eh, al nostre tercer aniversari o quart que vam fer... Al Casal del Guinardó. El Casal del Guinardó, Guinardó tocant amb el Ceidun, quan encara no era un noi conegut en el panorama musical català. Ara tampoc ho és gaire, però... Però encara tecné, i encara tecné. Eh? Bueno, llavors... I vam anar del, camer... eh, para. del camerino... O sigui, és que ho hem de dir tot, també. No fa tants sí? mesos... Vam jo és estar... que tu te'n recordes, jo no me'n recordo. Jo sempre bueno, tinc, no. ja saps que les lagunes meves en la noche, les noches me confunden. I llavors, pues... Però no fa tants mesos vam estar al camerino amb el Colombo. Ah, és veritat, a, a, sí. Al Sidecar. Sí. I pensava, hòstia, coses que no... Poden haver canviat bueno, la música, les substàncies, els, els, els escenaris, però hi ha coses que no han canviat, no? I estava ahí los Majaras, el Colomo i altres... Va, Gràcies. escolta, no ens despistem va, perquè va, hem, hem, estem creant una, un, un, un, un, un mecanisme parasimpàtic aquí d'hipnotismo radiofónico que ara tothom, eh, pensareu, eh? mentre escolteu la cançó, penseu, perquè després ja farem, aprofitem, que sempre hem volgut fer espectacles i no ho hem fet mai, o sigui, al final sempre hem fet la ràdio en petit comitè, però si ens, si ens posem en plan, no?, eh, show de... Night, night show, no?, late show, no sé. pues ho eh, podem fer també. Continuar. Va. Mira, pues... Doncs- hem captat l'atenció de la libertat i tot, o sigui que... Molt bé, me n'estic Vinga, tres puntos. Va, escolta la cançó de l'ocell, és molt bonica i al mateix temps que l'esteu escoltant doncs feu aquest eh, exercici de regressió i buscar el moment en què veu sortir del niu i veu aixecar les alles i veu començar a volar pel món sentint-vos que éreu una persona única i irrepetible i, i que teníeu el món al vostre abast. Sí? Els vostres peus. Vinga. sol ha de prendre hem de dir que abans fèiem esport i tot, ho, ho està comprovant aquí el públic. O sea, sudàvamos la camiseta. I no hablo de ping-pong o de, o de calimocheo, ¿eh? de botellón. No em té prou amb sortir de l'ou i por té mal destí perquè sap que estem veient una, una imatges d'Eduardo Tijeras qual Che Guevara i con sus pelitos. Bueno, hem de dir que, que, que ha saltat de l'escenari i ara el que farem és una mica també recollir aquestes impressions de la gent que, que heu vingut. Mira, passa per haver venido. Anar a buscar el calor perquè arriba la tardor. Ara estaria bé dir que qui vulgui, que vingui, estem a la Tenor Silver Popular, carrer amb Sant Pau, però clar, això ho esteu escoltant diferit. Però després ho direm que igualment veniu aquí perquè sempre hi cosites, sempre hi eventos i festejos i, i sobretot molta cultura de base. I no cotem mal destí perquè sap que un dia deixarà de ser... Jo pensava que havien perdut els dos tijeres però s'havia ido al bar. Com prosseguim? hem agafat el, el micro, ara sí. Ara, ara. Ara intentarem que no s'acopli i simplement passarem un per un, són 4 o 5 persones, i el que us demano, o, o 30.000, penseu, llavors no anem un per un, sinó les cinc persones que tinc més a prop de mi, i penseu al moment en què us vau sentir per primera vegada lliures d'anar a buscar anar a un lloc, a conèixer gent, no? Anar... No sortir de festa amb els teus amics o quedar o, o... quan realment volies anar a relacionar-te amb, amb el món, sí? Tu sol o només amb un, amb un, escut, amb un escudero, un, amb un ajudant o, o, eh, o amb un company o d'aventures. Sí? Vinga, Àlex. Ostres, és difícil. Jo crec que potser va ser al, al meu barri, jo no sé, tindríem 13, 14 anys, una cosa així, i hi havia un local que es deia Gacela, que era un local allà, bueno, on feien, ensenyaven eh, molts eh, grups de música, però també hi era la seu de, moltes sensacions així de, del barri, estava també bueno, ja havia hagut, ja no, encara en aquella època ja Burgos no hi havia ocupacions, però hi havia hagut ocupacions, i doncs la, la gent que ja estava metida allà pues, voltava per aquest local i jo crec que va ser el primer cop que amb un parell d'amics van dir anem allà, no? que la gent que hi ha allà a la porta i la gent que ha ronda per allà com que sembla que interessant, no? I jo crec que va ser aquesta vegada. Molt bé. Què motiu? Doncs pues vinga, un local. Ara què més? Què més sentirem? A ver, Noé. Pues, pues jo sóc de províncies, val? o sigui, és molt diferent a la gent de ciutat, i jo recordo la primera vegada que volíem anar a un concert, crec que era de Narco, de fet, i ja no hi ha ningú perfecte, no em mires així. <laughs> I, I vam decidir que com no hi havia bus, pues, eh, faríem autostop. I ens van trobar amb una penya molt rara, Ui que, que ens deia coses com no, no, no, és que us violaran i era com en plan, bueno, pues en aquestos no anirem i, i res, i vam acabar anant en el pitjor cotxe possible perquè no tenia portes darrere i això és una de primero de hacer autostop con muchas chicas i, però vam arribar al concert i ens va agradar molt i possiblement això va ser la primera vegada que vaig sortir fora del niu. Bueno, a ver, yo creo que fue eh, a los 16, será que esa es la edad también típica, pero que mm, tenía estos padres raros, jóvenes y poco responsables. Entonces me dieron una mochila y me dijeron, ya no vamos a viajar juntos, es que esto ya no puede ser. Vacaciones, quiero decir, juntos ya muchos adultos. Tren al sur. <laughs> Tren al sur, tal cual. De <laughs> Bolivia a Buenos Aires, eh, 38, no, 68 horas de viaje y ya luego la vuelta haciendo paraditas por el norte de Argentina, eh, maravilloso. Y sí, creo que ha sido, ha sido el momento de liberación más grande y a partir de ahí ya, qué miedo recorrer el mundo. Muchas gracias, tú. Qué guay, eh, Ver las experiencias de escu. Yo no recuerdo Es que part tenim unos dos temes ja que han mencionat. Jo recordo aquella edat que dieu, bueno, primer com a molt llunyana, com si fos ciència-ficció, certament, 16-17 anys, i recordo molt que estàvem en plan a la ràdio, com heu dit abans, que estava el gòtic i no aquí encara el, al Raval, anàvem molt, al, hi havia festes a la Hamsa, en aquell moment també feia relativament poc que havíem ocupat una altra casa a Sants també, i, i estàvem de festa en festa i també fèiem molta feina bona, sobretot Ernesto Chemahar i jo, per la ràdio que li deien periodisme d'investigació, que era perdre'ns pel Raval i fer així com petites biografies de gent de la nit rabalenca. Gravadora en mà. Gravadora en mà, diria que amb caset, ho buscaré, jo crec que ho tinc tot això. Segur. I recordo molt l'emoció de, bueno, em posaré molt nostàlgica, però ara per primera vegada he recordat com tancava, la, que tancava malament, la porta de l'edifici de la ràdio eh, al Gòtic. I la sensació de pujar les escales, bueno, tot allò. Que no, teníem, no hi havia mòbils. Llavors no teníem com avisar-nos i tot era molt casolà de cridar-nos per la finestra, etc. Qui aquí... ha tirat les claus o ha rebut un un hi ahir des de la tercer i quart pis de la plaça Real. De fet, algun cap d'any recordo passar-lo també juntes allà a l'assemblea de Majares. Tomant uves. Que en comptes de campanades dèiem les 12 llaverades i ho fèiem amb les claus. Això no sé si ho recordàveu, eh? O us estic regalant... Bueno, record. caps d'anys radiofònics pff, tenim imatges sueltes, diguem. Doncs jo recordo que fèiem, en comptes de campanes, anàvem fent amb diferents coses, amb ampolles, eh, amb claus, etc. Vaig estar a la vostra boda radiofònica i ara estic al ah, vostre ah, divorci. He de dir que jo també em vaig casar als 90s, a la ràdio en directe. I et vas divorciar al segle XXI també. En directe. Moltes gràcies. Alegrías del corazón Y contento. No ves que soy feliz Bueno, escucha, bueno, a ¿eh? la la hemos preguntado. Eh, bueno, yo cuando la primera pegada que a sortir en New pues, eh, una amiga els diumenges, eh, per, pues, por ahí, y quedàvem a las 6 del matí, no sé per què, però... Eh, o a, de vegades vam quedar a les 5, però jo em dormia. O sigui, i, i anàvem a, a ballar en un parc que estava tancat i, i entràvem i ballàvem en un, en un parc. Bueno, aquesta és la meva <laughs> història, eh, però per mi era com, oh, soc una adulta i no sé, jo què sé, per mi era nou. Mira, de diumenge a menja, Nosotros también hemos sido, som dominicals. Lo d'avui és, és contra la natura. Els majares fent algun divendres a la tarda, si una l'única cosa que potser hem mantingut inalterable al llarg de 27 anys és era el... que hem sido dominicales, com sí. el futbol i los toros. És molt fort, perquè realment hem estat molts anys que sí. Hem ritualitzat, perquè la ràdio, vulguis o no, és un ritual, i un programa de ràdio és un ritual canònico, no? Doncs sí, els nostres Canàbico. diumenges, o sigui, vam anar posposant els horaris, perquè ara si us hem dit com vam començar una mica, no? Però és curiós, Però perquè ho han fet al revés, de, cada cop, o sigui, al revés de les hores de son. Què vols dir? O sigui, quan ens anàvem... A, a, vam començar a fer un programa a la una, ho hem sí, de dir, darrere, migdia, darrere del Porza con Leche. En un Perquè en aquella època, contrabanda, hi havia molts, molts programes. I havíem arribat a venir d'Empalme. Sí. Llavors és curiós que ho hauríem d'haver fet al revés, no? haver començat programa... A la tarda i acabar sent un jubilado... No? I, i fent programa a les 7, 7 del matí, que total, jo estic d'espera a les 7 dels sí, diumenges. Sí, eh? saps, quan... és que realment potser tornarem quan siguem uns iaios i vivim a Barcelona i... No, no ho sé, eh? però farem com, com, com l'Albert Batiste o com Antonio de... Narváez, o sigui, serem iguals que ells, saps? Imagina't. Oh, si sí, pot ser, eh? Poca broma. Con todo el respeto. Eh. Son grans, grans grandes contrabandistas. Bueno, la familia crece, <laughs> vamos ahí sumando... No, la serie decía los problemas crecen, pues también. Bueno, tenim aquí ja vingut també Doctor Axioma i en este... Però ah, deixem que aclimate un rato. Sí, sí, exercici nostálgico estàvem, no, dèiem? Venga, va, anem escoltant, us sembla, alguna cunya més que ens acabi de situar i ara passarem també a, a escoltar potser ni que sigui el primer grup que vam entrevistar. Però sí. deixem-nos un moment i escoltem. Eh, seguim escoltant cunyes perquè així li servirà també de, de práctica la gent que tenim avui que va primer. Pantina Lula. Asamblea de Majaras. Asamblea de Majaras. Asamblea de Majaras. Asamblea de Bajarás Radio Uep. Bueno, doncs aquí escoltam a la gent de Pantinat Lula, van estar els Maharas, es van entrevistar, van fer un acústic i van participar en un concert contrabandista, en un aniversari que és el que té autogestió Sí, eh, realment en un dia com aquest tranquil que estarem una hora no us farem tota la crònica de tota la nostra vida perquè han passat moltes coses, molts moments, molts personatges, moltes, moltes coses, però sí que podríem, ja que explicar-vos com al primer moment com vam configurar el programa i després com es va metamorfosear, no? com vam acabar, <laughs> vam, ens vam transformar en una altra cosa que ha sigut una mica la nostra línia aquestes dues últimes dècades. No? Hem Perquè en el fons nosaltres vam començar on l'estímul principal que teníem a la vida era la música no? O sigui, escoltar música perquè allà hi havia idees i pues, eh, si podíem fer música, però parlàvem de música. Bàsicament l'únic que ens interessava perquè en veritat el que volíem fer era anar als concerts i anar de festa i, i, i si podíem era agafar... Olele! agafar entrades gratis per anar als concerts o que ens donguessin els discos o aquestes coses, doncs és el que, una de les motivacions indirectes que teníem. Sí? Vull dir, no, eren, no era l'única, o sigui, en el fons nosaltres teníem ganes de crear conjuntament, però també teníem aquest estímul. Ho podem reconèixer ara, no? De que en realitat també volíem anar a la ràdio perquè perquè poguéssim pues, aprofitar i conèixer gent i aquestes coses. I doncs sí, vam fer unes quantes entrevistes, sempre n'hem fet, però al principi era com un programa amb guió, on volíem fer o fèiem seccions en plan musical, estrenes i coses així, i port intentàvem portar a gent. I doncs, a part de la gent de propaganda pel fet que era una discogràfica que hi havia allà al costat de casa nostra, a l'Ateneu Popular, del, a de, Popular de Vallcarca, doncs també vam estar buscant per, per les vies que tinguéssim, traia rècords no? i altres coses. I, Alfredo, bueno, saludos. I al final va ser una, una cúspide del primer any que fèiem programa quan van venir un dels cantants català a fer l'entrevista perquè nosaltres era com, uau, un grup que ens agrada, que, que el seguim, que l'escoltem, ve aquí al programa amb nosaltres, li hem de fer una entrevista i aquest va ser un dels moments importants i per això doncs posarem alguna cançoneta anem amb... a les Fent. més punquis del català aquí en la salsitxa fent d'allà veiem com arriba el millor dels resultats eh, vas a més com pues anàvem fent d'aquí de manera sincopada. Després tornarem també a recordar, especialment esperem que vingui per la, la part que falta del trio Mahara Seminal sí. i confraternitzem. Però tornant també als orígens, vull dir, si una cosa també, com dèiem abans, ha, ha determinat els Maharas, també ha estat una fan de certa, en certa manera promiscua, de barrejar-nos amb, amb la gent que ens envoltava l'Anda perquè ens flipava, almenys a mi, pensar, hòstia, l'Anda i personatges mm, per escoger, de tot pelatge i, i una fauna interessantíssima sempre, cosa que segueix passant. Però en aquell moment jo crec que ens sobtava. I com dèiem abans, nosaltres vam aterrissar els diumenges eh, en una, una franja tupida als matins amb la gent del Circ dels Enses, aquí a Eduard Escofet el saludem, i la gent també de Prozac con Leche, estaven allà el Fernando, a l'Abel, estava el nostre estimat Uri Prozac, des d'aquí cap al més enllà li enviem molts petons, avui recordarem també a gent que, que desgraciadament no està amb nosaltres, i també Raquel de Diego, i allà vam conèixer també a, a, a este personatge que tenim aquí, Florencia. Súbela, súbela. A veure, Flor, em sembla que tens el micro pagat, perquè l'he pagat jo abans. No, tenim una pestanyita aquí, l'engeguem i, i així et sentirem. La Perfecte. pestanyi, que a més a la Flor l'hemos vist en imàgenes, eh? Sí, molt fort. O sigui, eren fotos que jo no havia vist mai, o sigui que m'he quedat una mica impactada, la veritat. Clar. És clar. igual. O sigui, com pot ser que faci 30 anys de les coses? No, jo bueno, crec que 27. no. <laughs> És, és prou, <laughs> no puc encaixar. És que en realitat ja en fa molts, molts, molts més. Clar, estava prozat con leche, que crec que col·laborava de vegades. Després vaig tenir el programa propi que feia amb Vuelo Lirios, però amb vosaltres hi havia tota una època que feia amb la Tetília, també eh, una part que dedicàvem a les poetes Bitnik. I ho recordo perquè els dissabtes quedàvem a Gràcia amb la Tetília per preparar el nostre moment bit de, dels Maharas. La quartada intel·lectual que sempre hem necessitat, exacte, com ara. Llavors sí, ho acompanyàvem amb, amb bebop, me'n recordo, i agafàvem com una autora per vegada i fèiem això, lectura de poesia, era el moment Mahara eh, 52. Sí. Bueno, perquè això hem dit, abans he comentat un moment, la primera etapa que ens va motivar, que era el tema de la música, però en el fons la música bueno. ràpidament la deixes enrere perquè més enllà de la música el que aflora és les persones que t'envolten, no? o sigui, els uns i els altres no? i el nostre entorn i és això, eh, a part de les persones que col·laboraven, doncs també cal recordar i tenir un moment de record pel RA, no? en la Redimension, pel Jordi Méndez, que va aparèixer, després van fer Vespino Sideral, no? Per les Wonder... Land. Les de Wonder, Wonder, bueno, Wonder, que... Wonderland... Per no? Que estaven que tota abans, que... els diumenges una hora abans o així. Sí, bueno, va ser tot un... Sí, sí. un, un per l'Oliveta, sí, sí. Un ecosistema que vam fer uns anys a contrabanda, que va ser una època que en el fons era una època que estàvem creixent i que podem dir que és aquesta segona etapa, que era just quan el primer model de contrabanda va col·lapsar perquè tot va acabar repercutint per una persona, podem explicar-ho aquí com a història, que és l'Horacio, que, que va ser la persona que va estar alliberada un temps a sou de contrabanda i com que estava alliberada i cobrant de contrabanda, d'alguna manera li van caure tots els marrons i va col·lapsar al final. I, i l'any 2002 o 1, un llamp va caure l'antena de contrabanda. No metafòricament, eh? És... Va caure... Literal. I va cremar l'emissor de contrabanda i l'antena. Cito allà, en Turó de la Rovira, al Carmel. També. Allà és on va començar una nova fase, que va ser la nostra fase més contrabandística, perquè d'alguna manera vam estar aplicant i contribuint i tots, tots plegats. També estàvem a comissions no? i fent feina conjunta i fent que, que això tirés endavant. Cosa no, és que... que cobráramos comissions, era més al revés, era que <laughs> pringábamos. Exactament. Bueno, ara que ho has mencionat també, una cosa que crec que quasi el llegat que deixem els Majares, o jo mi, a vegades hem estat més orgullosos i orgulloses, és que la comunitat Mahara, gent que ha anat passant, sigui com a membre formal dels Maharas o com a convidades, pues, després moltes s'han quedat a la ràdio. Mm. I, o sigui, no és el cas de la Flor, que ja estava vinculada a Contrabanda, però sí, com tu deies, el, el, el Ra, estimat Mahara, que tampoc ja no està amb nosaltres, desgraciadament, però després va, es va animar a fer pues, la Serpiente Izquierda, també la gent de pues, eh, la pròpia Dulcet, que esperem que arribi en algun moment, pues, va fer aptitud FM, o convidades que havíem tingut pues, passant pel programa, pues, després van fer pues, també Clar. Histèria Sinensis, I nosaltres Entranyes... Mateixos, pues això, spin-offs com, el, com el Rizoma, que ja van tenir... Ja... Ara no s'explicarà, doctor Axioma, sí, no? Sí, el farem pujar en aquest moment. Vinga, ja està. Molt bé, doncs va, us sembla que, mira, ja que Flores has eh, mencionat a, a Tetilia, i així recordamos, También el, paso de, otros majaras ¿no? que ha habido, pues hemos dicho pues al Raki el Tanimsen para en el record, Doctor Axioma en las últimas épocas, también a, la Oliveta, también a, al señor Camero, al, Jordi Méndez y, también a Tetilia que ha, querido enviarnos un audio, ya que no puede estar aquí presente. Venga, desde aquí Mos patons, también a la diáspora majara aquí el si... Ui, va, posem d'inici, perdoneu. I que que se sent Venga, va. I des aquí. En silencio. silenci. era su... ¿Cómo es? su Nickname Majara? ¿no? ¿Cómo se Abubilla, que es ah. un pajarito, del puput. Avui el puput, ah, sí. Es ah. un no sé un punky, de fet, perquè té una cresta. Sí. Como ella. Pues su avatar. Hola, Majara. Aquí si recién levantada de la siesta. Y bueno, pues me hubiera gustado venir, pero, pero no ha ser. Y, y nada, pues recuerdo con mucho cariño los años que estuve con vosotros ahí. Y, y eso, aunque ya haya pasado tanto tiempo que ahora ya ni me acuerdo lo que dije y ahora ya son todo lo que diría serían otras cosas, <laughs> pero, pero bueno, está, está ahí el cariño y y nada, pues tristeza de que, de que paréis, aunque también eso todo nace y muere y, también está bien, ¿no? Tanto una cosa como la otra. Y, y nada. Per maharas de Bueno, heu Dona'm, vist que hem, hem, hem, fet l'esforç de contactar amb tothom no? i de dir-nos, va, gravat àudios i dir-nos coses bonites, però l'ambient festiu que volem traslladar pues, no sempre es correspon amb, el, <laughs> amb els missatges que ens han donat, però en realitat molt a gust de, de tornar a estar aquí, d'anar fent aquesta retrospectiva, perquè, pues sí, és molt esforç que hem fet, no?, molts dies de dir, hòsties, que em fot un pal que te cagues venir a la ràdio i que en el fons ens hem aixecat i ens hem no? compromès a, a ser-hi i això és el que hem de celebrar i ho podem fer amb aquesta cançó que sona de fons. Dóna'm un segon per descansar, és el que us demanem. Aquella que no em vol ni veure i torna cap a casa m'he perdut pel bosc així que dóna'm un segon descansar. Hoy dóna'm un segon per descansar. Ludwig, Ludwig Van perquè és que també va evolucionant els nostres gustos, ja ho veieu. I veure una mica d'aigua d'aquella font. Bueno, tu pots dir gustos, però això és com el blut de folk d'Albert Batiste i la de Tília. No? Sí, són nissagues, contrabanda són nissagues i hem de dir, hem escoltat a la Ceci, Tetília, Bobilla, els noms que tenia ahir en el Amaharas i hem de dir que el seu pare segueix a contrabanda. Albert Batiste, primer amb músiques del segle XX i ara amb Un flamenco de aquí allá son mis sagas, dinastías diría Y a comida de flor, que se ha ido volando, vuelo de lirios. Bueno, doncs a mi em venia de gust posar Big Bang, per mi un concert que més m'ha agradat aquest, aquest curs pràcticament que vaig estar i, i això, en el, ho canten i, els, i us ho demanem, audiència, dona'm un segon per descansar. No. Aquesta era la nostra primera sintonia. Dulcet, benvinguda. Remember? què, és això? rescata allà una mica de les profunditats. Això és de, mm, de Busters? Molt bé. No, Bastardos No, de Busters. De Busters. En anglès, i, sí, la primera sintonia segur, sí? Sí, vale, jo crec vale. que sí, no? Dead or Alive. Dead or Alive. Dead or alive. Va de muerte hoy, però de vida també. Sí. Doncs eh, ja hem passat de l'etapa en què vam començar el programa, que va ser l'etapa en què vas estar tu, doncs. Sí, sí. Dulcinea. Sí. Però ara... Eh, Avatar. Hem fet, una, hem, ah. hem, hem fet un exercici de regressió de memòria i llavors et demanaríem a tu, Dolça, que ara en un moment pues, aboquis, facis un exercici de, de vocació de, de, de vivències i, i que ens diguis, sense tenir temps de pensar-ho gaire, eh? ens diguis Eh, tres programes que recordes d'aquell moment. Vinga. D'aquell moment? sí. un comando. És superdifícil, però bueno. És dificilíssim. Només recordo el que es va gravar com a maqueta, potser i tot, que pues jo això? sortia fent com notícies, emulant... una presentadora. Una presentadora, eh, així com, de l'època. sèrio i com volguem llegir bé. Que jo tenia 17-18 anys i... Més 17 que 18, tot, segur. I ara vergonyosa que ara ho soc i llavors pues, molt més Por eso lo que volíem y saber. Mm. Bueno, el que recordo, y et recordo molt, es que una de las secciones que tenía a part de que nos movía la música y tal, yo creo que ya había fer pinitos de, divagar y de crear cosas y teníamos una sección que es deia Los cuentos de Calleja, ah, una mini sintonia d'Escorbuto, que la que dice, y cuéntame un cuento, conmigo no cuentes. y i amb que había agafat, pues, agafaban reinvenciones de contes populars, sí. no? diguem, o, o rotllo caperucita i no sé què. I això ara això, teníem, està, eh? això està molt de moda ara. Pues ho feien fa 27 anys. Clar. Imagina't. Tampoc fèiem, no érem els primers a fer-ho, segur. Segur que no. <laughs> Però bueno. Tot està inventat. Eh... I això, llavors, en els contes del Calle Jaquet, o era un rememorar era, sí, no havia no, arribat, no, era una, no era una secció que tenia una secció. Principi. Clar, jo el que volia dir era això, que en el fons, quan anaves a contrabanda, et formaven i et deien ah, és important que tinguis una dicció correcta, que, o sigui, ens ho van fer, ara ja no, no crec que ho fem tant, eh? suposo que si la comissió de programació ho fa, però havíem de, ens, ens van dir molt, no? moltes coses no? i que vigiléssim tot bé i en el fons al començament ho vam prendre més seriosament però està clar que, que fer una cosa com amateur sense saber-ho i tot doncs et deixes portar i en el fons és, aquest, és lo maco de, de, de poder que hi hagin ràdios on, on l'error sigui possible no? i que, i que no s'amagui, que sigui, pues, hòstia, ens hem equivocat, o joder, no sé què, pues, està bé, Clar. no? mentre no ens, no ens matem en directe eh, bueno, amb el que passa, però... allò de que mig programa, els Cada... inicis, mig programa amb el so... Bueno, sí, el so... Completament desquaringar, llavors impossible d'escoltar... Ara mateix aquest programa... Inicis, no? aquest, aquest, els inicis. Ha aquest programa que estem gravant, ja us dic jo que alguna saturació i algun... <laughs> deu tenir, eh? Però... que si no, no tindria el segell del programa. No. Bajar, total. Bueno, pues sí, uh, queda ja també retratat això i a més em fa gràcia perquè anava veient, vaig girant mavades i veient ahir el, el Ventanys Majares del documental i també es rememoren ahir moments d'aquella època. No? Hem de dir que, que Dulcet, com hem dit abans, després vas fer un altre programa. Sí. No sé si uns, va haver un parèntesis, uns anys després. Sí, un, uns anys després, sí, sí. sí. Quin programa o sigui, jo crec era? que amb vosaltres vaig participar als primers programes, però vosaltres bueno, que us ho jo anava allà com... Sí? Sí, jo crec que sí. I venia, dos, i dos. I venia a cada programa. Bueno, tu, tu saps. Wow, és que no, no, jo la memòria la tinc molt peix, molt peix. Ens deixaves plantat. Jo he tingut la sensació com que només vaig eh, com estar per allà una mica com, com voltallant, com si fos una papalloneta, i en realitat vaig... O sigui, vosaltres ho vau estar currant i jo potser tenia el cap a altres bandes, però el, el gossanillo de participar a la ràdio va quedar allà i després vam fer Aptitud FM amb altra gent, que era un programa sobre tecnologia però cap a l'any 2008 o així, vull dir, al cap de 10 anys o així. Que va durar el seu temps. Sí. I d'alguna manera recollia la, la realitat o for, formalitzava o li donava també una veu a, a una eix que també ha tingut contrabanda i les ràdios lliures, que és que dins de la, la idea d'autogestió també a nivell tècnic, no precisament pels majares potser, però per molta gent pues, es va apostar pues, de, des de l'inici, bueno, des de l'inici o des de fa molt de temps pel software lliure, per, per també una miqueta auto, autoorganitzar equips, etc etc i mm. col·laborar amb altres ràdios i era una mica jo sí, crec totalment. la lògica d'aptitud eh, total, sí, sí, no? Sí. del do it yourself Sí, d'alguna manera va, va entrar, vam entrar també a participar a la comissió tècnica i jo crec que en aquella època doncs, li vam, posar, vam fer una mica de, de millora diguéssim a la secció tècnica i sí, va coincidir en un moment on, on també hi havia algunes trobades no? de ràdios lliures on aquestes coses també es parlaven més. I, bueno. Sí, és veritat, que em dedica amb Dolcet, i no sé si algun present de per aquí també hem anat a trobades històriques. Uh, a Bilbao, per exemple, mm. no? aquí des d'aquí també petons a la gent Rat i Rat, que ens va acollir mm. en un espai que ja no existeix com Cucutxa. bueno, pues això també forma part de la història de contrabanda i els Majares, ni que sí pues, per la Dolcet, pues, també alguna granet de sorra i hem posat, sí, no? Sí, no, jo contenta que està aquí, en realitat eh, assabentant-me'n una mica eh, <laughs> recentment. Tot, tot, bueno, tot ho hem eh, fet així improvisat. I vens aquí com amb una alegria, però després té un punt així d'arribar aquí, ostres, com deien, estem de funeral. <laughs> No, hi ha un punt bueno, així ambivalent de tot. És un final, no? però és que les, llavors, això, les si coses... Sabessis, clar, ara mira, s'acaba. Ui, hòstia, doncs clar, és que ja era molt vell aquest programa, saps? Molt. És molt vell, <laughs> llavors. No, i a veure, eh, en el fons nosaltres som dels pocs programes de contrabanda que han desaparegut i, i, han fet, i estem fent una cosa com de despedida, ja. perquè és una mica la nostra, la nostra manera de ser perquè és una cosa que és difícil de fer, no? Pues al final quan ens cansem d'una cosa, reconèixer que, que estem cansats i que ja no volem fer-ne més, no? També doncs costa. tampoc dona mm. per, per compartir-ho, però suposo que la nostra manera de ser passa perquè, claro. perquè sí, no? Sí, s'agraeix. Escolta, doncs hi ha una cosa que volia fer i m'he oblidat amb les altres participants que han passat, mira, la Flor ja se'ns ha marxat, és que he recuperat contrabanda per l'autogestió, ha anat fent cosites, no? també merchandising, i m'he trobat que tenia xapes que, que torno a contrabanda FM, igual que, esper que farem aquí una entrega oficial de Però les ja, llaves. Les podem repartir aquí. Bueno, llavors no? pensava, pues, va, li, li passem aquí a la, a la Dolcet que esculli una uh -huh. Així. i, bueno, l'atzar ho pots dir, hem de dir que són de programes Quina has agafat? Mira, ah, que bé. Són pro... Hombre! Eh, eh. eh, que, que fa uns segons ens ha trucat l'Àlex del Rulo Dinàmico, per altres ah, coses, però sí. Doncs pues, bueno, mira, també uns petonets a la gent del Rulo Dinàmico, que avui ens ha fallat algun, tenim l'Albert Malaltó, però també algú que ha estat d'alguna manera part de, de, dels Majares també. Eh, després parlarem d'altres coses que tenen a veure amb el recull i la història dels programes contrabandistes. Molt bé, doncs va, us posem una cançoneta, escoltarem, bueno, seguim així una mica autorreferencials, però també recordant a gent que col·labora amb nosaltres, i no fa tant temps aquí en aquest mateix eh, espai, a l'aula Margarida Xirdo, vam tenir el, el Sobrino del Diablo, que va participar en la presentació del llibre que ara explicarem, i amb aquesta cançó, l'último locutor, a part d'agrair-li col·laborar com sempre, per exemple ho va fer tocant a la Teneu de Nou Barris també pels 30 anys, doncs, bueno, parla del último locutor. No somos nosotros, se quedan algunos, pero yo creo que también es un homenaje a la Senca Radio. No no a només als majares. Él nunca va a ser empleado del mes, tampoco una meretriz. Se mantendrá al margen de lo alto Le va a dar igual lo que está de moda va destinado a triunfar. Sabe que poniendo dinero triunfa cualquier gañán. Aunque da un locutor que pincha con convicción lo que le parece que es una buena canción. Aunque da libertad espíritu para penas. Aunque era un loco, es un espécimen raro de ver está próximo a su extinción. Su filosofía no da beneficios al patrón. Nunca estuvo en la radio fórmula la suavitat natural Bé, doncs hem estat aquí fent la retrospectiva, tampoc ens volem allargar un muntó fent tot això, eh, volem provar de fer alguna tonteria més, ens volem fotre un parell de birres i celebrar conjuntament o menjar unes patates o el que sigui, però en el fons també està aquí la Wanda i, i com ho podíem introduir, no? Perquè... Eh, Eh, hem, hem comentat que havíem fet entrevistes a grups i aquestes coses, però al final no érem tan locos ni teníem ni idea d'àudio com en el fons vam anar canviant el programa el vam anar allargant, o sigui, al començament fèiem una hora de programa, al final vam acabar fent a, eh, a moltes èpoques dues hores de programa on el que ens interessava sobretot és tenir aquest contacte amb la gent que venia, no? perquè en el fons obríem la ràdio a persones que podien estar un dia amb nosaltres i llavors fèiem entrevistes superllargues, hem començat a donar veu a molts col·lectius, a moltes campanyes, a, a, a molta gent que ha escrit llibres, que ha fet pel·lícules, que, que, que fa música i ho hem pogut fer donant-los tot el temps del món que puguin cantar, que puguin contribuir i, i ha sigut molt maco, jo reconec que a mi... Un luxe. En aquests anys de Majares, pues, el que m'ha agradat és conèixer tanta gent que has conegut, que potser després ni te'n recordes de la seva cara, eh? però en el fons... No, és veritat, però en el fons la coneixes i has estat conjuntament i has pogut compartir aquests moments i, i també donar veu a, pues, a les amistats que fan coses o... No? Hem estat... Tot això és gràcies a Ernest, que és un no. gran productor musical, però productor genèric, i doncs això, llavors... Però hem estat uns, hem estat avui, uns privilegiats. Hem estat uns privilegiats. Bueno, más hem el último locutor del Sobrino del Diablo, que avui no el tenim aquí, pero podría haber estado perfectamente aquí nosotras, pero Pero tenim ah, a la Wanda, que es eh, Ecosalvaje, Y es la persona que tendrá al honor y el repte destar De, estarnos eh, convertint en humus ¿no? y con gusanos ¿no? y, convertirnos en algo ecosalvaje ¿no? y tal. ¿Qué tal, Wanda? Pues bien. No te esperabas esta encerrona, quizá, ¿no? No, no me la esperaba, ¿eh? <laughs> en absoluto. Pero no, pero me encanta, me encanta estar aquí y saber de, la historia, o que no sabía de verdad que no sabía que tenía tan Sánchez y no sé me <laughs> sembra como súper súper genial de no sé Jen, que fa cosas o sea ya no no me soy yo o sea eh, fe cosas y, no sé también pienso en los colectivos que, que fem coses també, <laughs> i, i penso, uau, quan fem 27 anys, o quan deixem de, de fer alguna cosa perquè cadascú fa una altra cosa, pues, uau, em sembla una mica nostàlgic, però també alegre, sí, o sigui, a, eh, o sigui, a celebrar. Wow. Oh, ah, moltes gràcies també per haver acceptat aquesta, aquest convit. Hem de dir que a part la Wanda està una miqueta fluixa de la veu, o sigui que sí, més mèrit i li agraïm encara més pues, l'esforç d'estar aquí. I pues, com deia Manos Tijeras, per nosaltres és això sempre ha estat un privilegi també i per nosaltres ho hem vist com un necessari donar veu a, tant a col·lectius com a, com a gent que està, com tu has dit, fent coses, creant i, i per nosaltres és el que ha de ser també les ràdios lliures, no? també un, un eco de, de la cultura de, del carrer i de base. Llavors, ja avui ja veieu, ja veus també, o escoltes que que també volem una mica que la gent expliqui, no? d'una mica com, com d'on ve, que, com, què li ha remogut o com l'ha portat aquí. Llavors, si abans de que entrem a la teva música no? i ja ens ofereixis alguna cançó si et ve de gust, pues doncs també potser si sí, t'agradaria compartir com has anat a parar. Cuéntanos tu vida, va. Ai, bueno, Ah. o, o certa trajectòria o... Bueno, eh, jo he nascut a l'Argentina, sóc argentina i he vingut quan tenia 9 anys aquí a ah. Catalunya, a Cambrils concretament i, i bueno, pues me, eh, he sigut educada aquí i per això parlo català Allà allà no és el dic, meu català i eh", super guau claro, sí <laughs> però és que no parlo tan català, parlo més pues, castellano i eh, m'he mogut aquí a Barcelona als 19 anys ...y he comenzado pues, bueno, yo estudiaba sociología... ...pero le dije Eh, eh, <laughs> No hay futuro, no hay futuro! Sin futuro, uh. Bueno, y, pero no al final pues em, eh, eh, a dejar la carrera ...porque va a comenzar pues, a, a explorar una mica pues, más el carrer, la la, autogestión y para yo como me em resuena muchísimo... ...y y a a comenzar la música, pues. ...y... ...y no re, el meu, el meu projecte eco ha nascut a la mateixa vegada que, que voy a estar explorant el carrer y tal. ...y em, pienso que, que no sé, que es que me encanta estar aquí también hay això de la de, de la radio lliure, no? de, de poder expresarse una mica pues, como salga, no? Si no está ahí como, ay no, que ahora es de y yo, no? Como súper... No es nuestra manera. Claro, para nada, sí, me agrada que esta manera libre... ...y pienso que Eco Salvaje parla y yo, no? O sea, el meu proyecto... parla de de, del de la manera de expresarse... con con, en el momento. De, de, de les no, no esta... ...total total com pensant ...cómo habría de ser, sino sent. I, bueno, i això és el que m'agrada a mi de Ecosalvaje per mi és, és això, és un estat de lliure, un estat de, bueno, aquí estic, què, què hi ha? I ja està, saps? Bueno, és, és potser simbòlic i està molt bé que precisament la darrera artista o, o músic que, que passi pels Maharas pues tingui aquest nom artista. Potser d'alguna manera els Maharas és el que hem buscut, buscat, no sempre ho hem aconseguit, però fer aquest eco o altaveu salvaje i Mahara, no? Loco. Una mica salvatge, o sigui, que té, sí. Que... Mahara i salvatge són sinònims. Que t'ho agraïm i suposo que havia de ser així. I també està molt bé i, i ha estat també una constant d'alguna manera que músiques que heu vingut a, al nostre programa, però jo crec que també altres de contrabanda, doncs també parleu o teniu un vincle amb fer música al carrer. I això també és una que, que contrabanda hem volgut eh, portar també a les zones de fet, de vegades fins i tot hem col·laborat amb la gent de, de la MUC, no? l'Associació de Músics al Carrer, fent ràdio al carrer, i crec que lligar o hauria de lligar amb, la, amb el que han de ser també les ràdios lliures, no? Eh, d'aliar-se i conspirar amb col·lectius que estan ahí a pie de calle, i és sí. el cas també les músiques al carrer. Sí, perquè és per compartir, és que sortim al carrer per, per, per compartir, és que ara és com tot, bueno, des de la pandèmia i tal, que es va convertir com tot ahí... Ahí una, eh, només a sales de concerts, la música, o sigui, tot com separat i així com super ortopèdico. Quan cada cop hi ha menys sales de concerts petites o mitjanes, també. Exacte, o sigui, és, és sí. Realment... Sí, tots els eh, teatres independents, eh, ràdios independents, no sé, pues és com que, que cuesta eh, bueno, y petites i mitjanes empreses, bueno, ja no parlo d'això, però, però que vamos, que, que tot lo que no sigui així com una superinstitució o no sé què, pues costa de, de cultivar. I bueno, i mola, mola que, que, que ho fem, perquè no sé, és que és fe, fe. No sé, ara per, per mi és com fer i fer i ja, i no pensar tant. Molt bé. Molt bé, i quines cançons fas? Eh, bueno, jo faig les meves cançons i faig cançons de les altres persones, uh -huh. altres artistes, i, i bueno, depèn també de una mica la... No sé, el que, el que senti en el moment, o sigui, la veritat. Tens un ampli repertori. Sí, sí, la veritat que sí. O sigui, de vegades m'oblido de les cançons que em sé. Però, però normalment, o sigui, quan toco al carrer i és per més turistes i tal, pues sí que... Fas grandes final, èxitos. Eh, claro, yo qué sé, al final Amy Winehouse, eh, ah. yo qué sé, Nora Jones, sí, como super suave y no sé qué, después cuando stick y no sé, ahora que estoy con una mica en el momento moment, soy una mica sensible así, me me siento como que toda enfermita y tal, Y no sé, ahora pues me siento más como de cantar Mercedes Sosa, ¿sabes? Pues <laughs> venga. bueno, és, <laughs> és també un homenatge als teus orígens, no? Eh, sí, teus... sí, total. I a aquesta dona que, madre mía, o sigui, bueno, una manera d'interpretar les emocions que, vamos, que m'encanta. Pues si, si et ve de gust, Després, si ja que has mencionat una membre del Club dels 27, Amy Winehouse, o l'escoltarem nosaltres, però hem de recordar que els Maharas entré Tema con todos los honores entrando en el club de los 27 Sí, igual yo tengo Somos como Amy ah, Winehouse, ah, Hendrix... Mira qué gracioso ¿eh? Cuidado que... eh? Que la persona que me <laughs> convidado tenga la mateixa edad que el nostre programa es como sintomático. Bueno, eso sí. es verdad. Clar, tens els mateixos anys que nosaltres. bueno, el programa. Claro, claro. <laughs> Tampoco de yuyu. Esperamos, te deseamos que no entres en el Club de los 27, no, al menos esta noche. ¿eh? vale, vale. No, no. No, gracias. Venga. Auido. A ver. ¡Hija! Bueno. ¿Quién farás? ¿Mercedes Sosa? Em, sí, no sé, si comenzar por una canción meva o algo así Ah, comienza por una teva, va. Sí, en una meva, no? Sí. Bueno, está esta canción que compartiré, la, eh, he hecho un videoclip Oh. amb aquesta aquí a Barcelona. Oh. le L'hem grabado al gener, al, oh. bueno, y estoy muy contenta porque ahora oh. pues, estará YouTube y todo eso. ¿Y ahí eso o no? Vamos. Eh? No, en encara no. Encara, encara no. no. está en postproducción. Es súper... madre mía. Y eso de la estrategia de prelanzamiento prepromoción ah, y todo esto... porque tienes manager. No, ho faig yo. Ah. jo. O de la autogestión... Es que Me, me toca bien profundo, Porque yo soy un artista independiente Y estoy ahí a tope. Pues. sabes sabes que has de una estrategia de prelanzamiento... Claro, porque me estoy informando YouTube y a tope. <laughs> Pues anem a una cosa <laughs> también ahora si algún motiva, bueno, veig ahí alguien armado y tal, Y se anima también a grabar sí, sí, sí. amb els ahí que está anima ahí de <laughs> última generación y tecnología china pues venga. Sí, sí, encantada A ver cómo se escucha eh, bueno, ya que está cansado de Baixio. el amor en todas sus formas. Me atraen corazones que no siguen las normas. Que florica y que vibre. Somos espíritus libres. Que florica y que vibre. Somos espíritus libres. a escuchar esta voz que me guía cada día hacia la armonía y la bondad. Me guía por un camino de amor y de paz, compartiendo esta buena vibra con los demás. Dicen más mis ojos que mi guitarra mi ropa. Vivo materializando lo que sale por mi boca. Canto con el alma abierta en busca de experiencias nuevas y sonrío a la vida por todo lo que me entrega. de ver que a pesar del caos tú encaja y se relaja esta mente que viaja inconsciente hacia lugares inherentes dentro de mi ser. Y bajan pulsaciones, se disipan ilusiones cuando empiezan las visiones de lo que ahora puedo ver, de lo que ahora puedo ver que estoy abierta al amor en todas sus formas. Me traen corazones que no siguen las normas, que florezca y que vibre. Somos espíritus libres, que florezca y que vibre. Somos espíritus libres libres. Yo. <laughs> Uh, gracias. Bueno, pues aquí tenemos unas declaraciones de intenciones espíritus muy de Cosalvaje, ¿no? Como espíritus libres que estemos aquí. Aunque, bueno, siempre nos cuesta ser un poco libres del todo, ¿no? Sí, total. Sí, sobre todo ahora. Ay, sobre todo ahora en estos en estos momentos, no sé, o sea, no quiero decir, siempre creo que en todos los contextos hubieron sus, cada contexto tuvo sus propias dificultades, pero ahora mismo siento como que realmente es una libertad súper programada lo que estamos viviendo. O por eso como que no termino de entender si es libertad o no, porque al final, bueno, no sé, siempre tengo un discurso un poco ligado pues al, dinero, <laughs> la verdad, al capitalismo y tal, porque es el contexto que yo estoy viviendo como como, como ustedes hablaron antes, ¿no? De que, bueno, están cerrando esta etapa, pero para dejar un, como un linaje, ¿no? Hablaron de algo así como una dinastía, ¿no? Y eso me, me sonó, resonó mucho porque es como que siento que, que eso, como que yo vengo arrastrando el discurso de otros, de otras personas que, que vivieron en otro contexto lo que yo ahora estoy viviendo y lo que me gustaría expresar, ¿no? Y entonces, bueno, siento que ahora eh, la libertad está muy ligado con el derecho al consumidor y toda la vaina, así, no sé, a veces me asusta un poco. Bueno, de alguna manera... Yo Se te asusta, pero decías que me Vale, dale, va. O sea, tú quieres decir que reivindicar la libertad fa por que como se confunde, se puede confundir con el derecho a consumir y tal. Claro, como hacer lo que uno quiere. Como si fuera hacer lo que uno quiere. Es demasiado, ¿no? Sí, no sé si la libertad es eso. Claro. Para mí, no sé. Habría que Hay el construir con los otros, ¿no? Sí, sí. ¿No? Sí, exacto. Y cómo está el que yo quiero y lo que tú quieres. Y si no es lo mismo, ¿cómo lo hacemos? Claro, claro. Y sí, en realidad es que de eso se ha tratado siempre, ¿no? Más que nada, lo que pasa es que ahora está todo como súper confundido, no sé, y las redes sociales, la imagen y autoimagen y toda la vaina es como, no sé, a tener en cuenta, ¿no? Bueno, y si aquí, yo creo en todas partes, pues son, es un momento, un contexto seguramente complicado o concreto, Tú has dicho que también es de origen argentina, no sé hasta qué punto tienes aún vínculos o conexión con ahí. Por lo que nos llega también, y, en Contrabanda siempre ha habido una conexión muy grande con, Latinoamérica. Gran parte de los contrabandistas pues vienen de países sudamericanos. Los majaras tenemos raíces sudamericanas algunas. Eh, pero concretamente en el caso de Argentina, pues no hace tanto ¿no? que nos están contando comunidad aquí, que son momentos para cultura, pero realmente para todo especialmente complicados. No sé cómo lo vives tú, cómo te llegas y... Sí, yo tengo mi, familia, mi núcleo más cercano, mi núcleo familiar está acá, eh, y por lo que estoy muy agradecida por poder ver a mis hermanas, mi sobrinita, mi papá, ¿no? Eh, pero la mayoría de mi familia pues está allá en Argentina y se está viviendo, eh, bueno, el contexto allá pues nada que ver con esto. O sea, yo lo que pienso es que Europa realmente eh, desde, el privilegio de estar acá, el privilegio también de, bueno, ser una chica flaca, blanca, que habla castellano, o sea, desde mi privilegio decir que, que, siento que me siento agradecida de estar acá, pero que también siento que Europa, eh, o sea, realmente es la que está viviendo diferente de lo que está pasando en el, todo el contexto mundial. O sea, yo siento que Europa realmente es la que está en una burbuja, porque todo el contexto mundial, África, eh, bueno, Estados Unidos, Asia, Australia, yo qué sé, Latinoamérica, tipo, están viviendo, bueno, Australia la verdad que es mucho más europeo, <laughs> pero... Eh, hace poco estuve en Australia. Ay, la, oh. chica, la de la gira. Tenemos algún majara ah, ahí. tocar a Australia? Sí, estuve tocando en Australia, en la calle, ahí estuve ahí dándolo todo. Y, y bueno. Sí, muy bien. Sí, sí, me costó recaro igual el billete, pero, eh, <laughs> pero bueno, ajeno a eso, siento que Europa realmente es la que está viviendo en una burbuja y que todo lo de alrededor se está pudriendo porque, porque realmente no, no, los recursos naturales, o sea, bueno, eso se sabe, todo el discurso que tengo para decir es, todo lo que sabemos. Eco salvaje. Eco salvaje, ¿qué voy a decir? Igual de eco no viene de ecológico, ¿ah? ¿Ah no? No, viene de, eco, eco, claro, viene del ah. fenómeno acústico. No, por eso yo, lo veía y Pues yo me había pensado que por eso conexión, que, como varias analogías Sí, bueno, en el sentido de que si nosotros nos o me gusta gustado ver o pensar que la radio y este programa tienen un punto de altavoz, pues se conecta con el eco. Bueno, en todo caso, lligat a això que explicàvem, ens explicaves, Wanda, també dic que aquí comunitat argentina està també mobilitzant-se o ha estat durant eh, les eh, darreres setmanes protestant també contra polítiques del nou govern de Milley a sí, diferents eh. nivells i que Barcelona, i no només a Barcelona, a diferents punts de l'estat on hi ha doncs, bastanta comunitat argentina, s'han doncs, fent concentracions i, i accions de protesta i d'explicar de, i el que està passant. No? Pues Wanda, yo te diría o te diríamos que te arranques. Yo creo que también aquí el público le, le gustará. Sí, sí, que arranques, no és que te pires, no? no. eh, si te, et motiva pues, fue una altra temilla, no? Sí, a mi encantaría, no sé, es que tú juro que yo obro que esta libreta que tinc pues, un munt d'acords així. A voleo. Y, sí, a voleo. y i m'ha resonado una, com he no? estic una mica així com malalta, una mica sensible i tal. Y volia compartir aquesta cançó que, que m'ha semblat que, que siempre, bueno, no ploraré, ¿vale? Pero siempre que la, ¿eh? <laughs> siempre que la canto es con momentos que cuando necesiten necessitem una, una abrazada no? Un abrazo. Y esta canción para mí es un abrazo. ...y per això pues, la a cantar. ...yo no sé cuán mes podré cantar, eh? ya me voy a escoltat. Tú tu has de dir que, estás que que, vamos, que mi garganta está a tope, on falla. Sí, sí, pero bueno, es que a mí me encanta cantar, ...pero bueno, de he de suerte a treballar, ...pero <laughs> so, eh, que aquesta cançó que vull compartir ...es muy bonita... Venga, pues sentim la Eco Salvaje, como un eco que resuena entre los muros de la ciudad gris y que en las ondas hercianas de contrabanda pues retumba hasta romper todos los cristales, ¿no? Que nos aíslan y... Sí, y, empezando desde, desde los espacios internos, porque al final todo, todo es como adentro y afuera y adentro y afuera y me parece como súper súper importante observarse qué es lo que te está pasando adentro, ¿no? Y bueno, esta canción se llama Soy Pan, Soy Pan. Soy <laughs> el que me... <laughs> soy Punk. No, no. Se llama Soy Pan, Soy Paz, Soy Más. Bueno, creo que quizás nunca la escucharon porque no es muy conocida. Nunca es tarde. yo soy. Yo soy. Soy agua, playa, cielo, casa, planta. Soy mar, Atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas ¿ah? cosas humanas. ¿Cómo te explico? Cosas mundanas. Fui niño con una teta, techo, manta. Más cielo, cuco, grito, llanto, raza. Después mezclaron las palabras se escapaban las miradas. Algo pasó, no entendí nada. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora. Porque si no, cuando está tu alma sola llora. Hay que sacarlo todo afuera como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera para que adentro nazcan cosas nuevas, nuevas, nuevas. La primavera, la radio altera. La radio altera. Bueno, hay que decir que esta semana ya es realmente la primavera y pues ahora ens ho ha musicat la Wanda. Te lo hacemos un montón. Eh, di, bueno, explica-lo tu, també la gent et pot seguir, escoltar, abans has dit pues, si et pot eh, veure vídeos teus al YouTube és que és fàcil de trobar-te, Pero también te puedes seguir de alguna otra forma, ¿no? Para saber si tocas por ahí. Pues sí, yo em, la, la que que utilizando es es el Instagram, porque pienso que pues, aquí está a tope o falla. Y... Bueno, aquí hay mucho pureta con Facebook, eh, creo, pero bueno, pero sí, sí. Sí, me imagino. O sí, pues, sí. <laughs> sí, si te conectas al Facebook, pues. <laughs> Imagínate. es nuestra única red. otras, <laughs> mm, o sí, Eco Salvaje, .77 en Instagram. Y en Facebook, pues es Wanda Curuchet, que es el meu nom. y Curuchet es el País Vasco, porque les, me, les red son del País Vasco. soy una barrella de Italia el País Vasco y Argentina, una amiga raro, pero bueno, La globalización ya famoso molt temps que existes, sí, no? Sí, sí, a tope, eh. <laughs> y no y ahora pues, estoy pensando las mismas cosas a, YouTube y per, compartir compartir, es que al final no ho per per fer-me famosa ahí, o sigui, ni m'imagino aquesta vida, no? Però m'imagino compartint, com altres heu fet, no? Que al final heu començat fent-ho perquè, perquè us agradava, perquè era el que us atreia, no? I després, pues, a poc a poc, heu anat, pues, eh, com se dice? avanzant, sí. emocionant-se i, i amb una pues, mesa de sonido, després una mica d'arreglo d'aquí, d'allà, no? I... Bueno, mi, sí. evolucionar i millorar no ho hem fet molt, però, bueno, però bueno. sí que hem avançat. Bueno, hem seguit, bueno. hem, hem sobreviscut. Sí. Això és relatiu, és relatiu. hem sobreviscut. O sigui, hem evolucionat, o sigui, millor o pitjor és, dif és difícil dir, però en el fons hem anat transformant-nos a mesura que hem anat creixent, no? Sí, Perquè exacte. les persones anem creixent i anem transformant i anem eh, no? pues contribuint de maneres diferents al nostre entorn. I suposo sí. que en el fons pues, per això hem decidit acabar el programa, perquè volem que Contrabanda d'alguna manera tiri també sense nosaltres, no? o Clar. visqui pues, sense, pues, jo què sé, sense nosaltres, no? o nosaltres sentir-nos que, no, que també ens hem de donar altres espais per també fer altres coses o créixer, sí, no? D'altres sí, maneres que... i... Fer un pas al costat. Fer un pas al costat, però és hermoso perquè quan compartim algo estem donant l'oportunitat de que potser la teva idea ha arribat fins, fins a aquesta punta d'acà. I, I després altra persona arriba i amb la teva mateixa idea i la porta fins allà, fins a la porta d'allà i, i així, no? Com que com, quan compartim penso que, que és una manera d'expandir Eh, algo que, de lo que estás orgulloso y de lo que vulguis para la humanidad no? pero això el meu eco salvaje para mí es como esto, no? Es una manera de, pensar desde la libertad y desde desde el del y bueno, y i que, las personas pues, puguin nutrirse de esta idea y di bueno, la, la porto me enllà, no? a la meva manera. muchas gracias Pues Eco, eh, abans una cosa, sí que, que tinc, a tu vols dir una cosa, però és que tinc una bueno, idea una pregunta. A tope. Abans de que, que, que, <laughs> perquè si no ja nos, nos vamos a ir. Eh, està molt bé saber on et podem seguir o, o veure les xarxes, però ja veus que nosaltres som gent de carrer. Tu toques al carrer, vols donar alguna pista d'on et pot trobar la gent? escoltant i on no estigui la policia vale, on no estigui la fàcil, policia estic no jo <laughs> bàsicament jo estic tocant molt a Badalona perquè visc allà molt bé. Estic tocant pues, al passeig de Badalona. Eh, maquíssim, és el millor passeig de passeig Catalunya. Oh, no, sí, a mi m'encanta. I... Però ara són les el festes, així que és com que... Avui és la crema del dimoni, però jo Ui, no puc tocar pues allà. anem cap allà, va. Sí, sí, però vamos, que... No seria que... la primera nit que acabem a Badalona, eh? però bueno, no passa Badalona total. Però bueno, aquí al centre eh, de vegades se al, a la... Eh, sabeu la, entrada del metro de Plaza Cataluña, que tiene una acústica increíble Ah, sí, La, sala redonda que es, aquesta. me encanta la acústica! m'encanta l'acústica. O sea, muchas cert. moltes porque em veureu tocar allà, perquè hi ha turista, primer de tot, y segon porque me encanta la acústica que... Oh, que, es como wow. Bueno, allá toco un y después, abans eh, tocaba al portal de Ángel, pero ahora ya m'ha la policía que, vamos, que si me veo otra vez, que ya me quita el amplio es como bueno, ya pues. <laughs> sí que, no sé, de es yo siempre estoy al l'Arc del triunfo al par de la Ciutadella, y al carrer pues, toco al als carrers petits, sí como, Vamos, que por el centro, al Gòtic, al Born, l'Arc del triunfo estoy para allá. I això, i a Badalona. Descobrint els racons que sí, encara total. queden d'aquesta petita ciutat, no? Total, però al Facebook i a l'Instagram pues, vaig dient on tinc els concerts. Per exemple, ara al 18 eh, toco a, a un mercat de dones que fan i no sé molta informació perquè encara m'han de, de dir, però... Però falta poc, però, la setmana guai. que ve. Sí, és, la, és el dissabte que ve. Així que, bueno, i ara m'estic anant pues, a Madrid una mica a tocar també i a tope, ahí eh, de gira, me voy de gira. Saps? Bueno, pues ja heu vist com, com seguir-ho i informar-vos. Sí, pues que, jo volia dir... Un... Sí, llançar el repte perquè nosaltres unes coses que hem fet, bueno, en aquestes simbiosis o aquestes, no?, eh, ara li diuen win-win, que I li diuen win-win, no?, la cultura de, pues de que quan hem convidat a artistes que venien a tocar amb nosaltres al programa, doncs sempre hem demanat que facin una, una contribució a la ràdio, doncs gravant un petit una petita falca, que li diem nosaltres, cunya. un jingle una, una o conya. una cunya, no sé, té noms tècnics diferents. I ja que anar a la festa de... Bueno, la festa avui, al comiat d'avui, al comiat Mahara, li hem dit bye bye Mahara, doncs jo crec que aquesta... Si tu ens pots posar... Amb l'estil que estaves fent d'aquesta última cançó, amb uns arpesis i això, llavors jo eh, convidaria a tothom a anar fent un... Bye, bye, Mahara. En plan Sinatra. Sí. Però un bye-bye Mahara, perquè som tots, o sigui, ens diem bye-bye, saps? O sigui... O chau, com vulgueu, però bye-bye em sembla bé, no? Vull dir... Bye-bye Mahara, va. Vamos con bye-bye Mahara. Sí, pues llavors, mira. espera, ens hem de coordinar. Ens hem vale. de coordinar, I, hem i de demostrar que, que sí, som ja, capaces... Sí, ja aguanta, te ves ja per fer... Sí, sí, no sé el que faré, estupendo, però... Estupendo, estupendo, vinga. <laughs> Eh, Coordinem-nos, o sigui, ara hem de deixar que la Wanda eh, trobi la inspiració de quins acords agafar i tot, després ens marcarà uns tons. Bàsicament la menor i mi menor. Perfecte, pues doncs ja està. <laughs> A tope. Llavors, no sé si deixar-te que facis tu un parell de vai, vai, Mahara, i després entrem tots nosaltres. Susurrant, no? Susurrant, o sigui, nosaltres penseu que nosaltres, tenim, nosaltres hem de sussurrar perquè tenim el micro, o si no agafem els micros i els enfoquem cap allà, però llavors heu de participar tothom. Sí? Eh? agafem el to, la menor, mi menor, Bye, bye, majora. Bueno, al final fareu altres acords. Bye, bye, majora. Sí o no? Ho veieu? Ho veieu o no? A Hey, ho! Però, eh, espera't, llavors, quan gravem una falca, que mai ens en recordem de dir, però per ser tècnicament eh, professionals, polits, hem de deixar 5 segons en silenci. Bueno, 5... Amb, amb... 5 és una eternitat al món de la ràdio. Ernest, però si no... Però... Una, un i mig. O... No, però és que vale, és vale, més vale. fàcil trobar-ho després quan edites i tot. Sí, sí, no... com ho vas editar tu... <laughs> Uh! Mira, mira, mira. Los... Pues, pues probablemente. Los traps bruts. traps i, re i reggaetons. Corramos un tupido velo. Vale, doncs deixem dos segons i mig eh, periòdic eh, de silenci i quan tu vegis que hi ha suficient silenci radiofònic, doncs t'arranques. Perfecte, sí. Bye bye, Mahara, bye bye. Bye bye, Mahara, bye bye. Bye, bye, Maharas. Bye, bye. Bye, bye, Maharas. Bye, bye. Bye, bye, Maharas. Bye, bye. Bye, bye, Maharas. Bye, bye. Contrabanda FM. Au Arrivederci. Dada, je t'aime, Manon Faltaban los dos segundos uh. de silencio y medio para el final, joder, Peña. Pero oh. ahora tenemos que repetirlo, ¿sabes? Ah. No, En, en los majaras, claro, pues mira, Ernest, te lo comes, chaval. Venga. Bueno, l'aplauso forma part d'aquesta cerimònia. De està bé, està bé, tot està bé. Si vols te fai, te fai un, un do así que se quede no, en la no, i ja... No. ja està bé, i si se oyen aplausos, pues se oyen aplausos. I se... Aquí, o sigui, està prohibit gravar les coses dos vegades. Sí, sí. Nunca se ha hecho, no se va a hacer ahora. A la primera ja pelo. Pues com hem fet ara amb la Dolcet i farem más incapaces... Eh, pues, eh, hem aquí unas chapas... ...es... mira, imagínate, eh, así somos los majaras, de, de, de, de, de, pobres, ¿no? me toca a mí? A ver qué... Mira, a mí me eh, sinaudiencia.com. Mira, eso... Uh. Eso nos puede servir para hacer también aquí un eco salvaje desde el aula Margarita Chirgu... ese hombre que está ahí en la barra. Que, aquí en que tenim aquí col·laborant a Javi Hum de Distrito Apache i Sin Audiencia i ara posarem, un, posarem una cunya i li demanem que vingui aquí. Eh... Eh, però abans fem un fort i gran aplaudiment per Eco Salvaje, per la Wanda, per haver vingut aquí. Gràcies! I hem de dir que si per, si per lo que sí després es motiva o estem aquí totes bé i això no pues, flueix, pues, bueno, si, si t'arranques con otra per pa cerrar, per això ja ho, com, com se tercie. I res, posem ara una cunya i així ens serveix també per mencionar i, i fer un record a un company. Portem tota l'estona aquí ficant de fondo, qui està aquí present eh, a l'aula Margarida Xirgo, pues el documental aquest de 20 anys Majares, això ens ho va fer, això ho van fer des de Producciones, Producciones Absurdes, un, un gran company, Mariani, que també ha col·laborat en concerts a contrabanda, l'hem tingut a la Sala Majares, ens ha fet cunyes sí, i que hem de dir... músico de calle també. Exacte, que ara ha estat precisament batallant, en el seu cas des de Sabadell, perquè li van treure els instruments, ha estat allà batallant amb col·lectius d'allà de de Sabadell per, per denunciar també la situació de persecució, a més per al context de la nova llei també de civisme que s'ha fet a Sabadell emulant la de Barcelona com a tants llocs sí. i, i doncs des d'aquí també molts petons, records al Mariani i a tota la gent que es busca la vida al carrer, no només sí. músics sí. i músiques. Sí, estàtues, eh, artesans... Manteres... Eh, sí, sí, a tope. És que sí, bueno, ja que se liberen las calles, pues... porque el arte tiene que tiene que prolifera, ni siquiera tiene que proliferar prolifera este solo. Claro, es que le doné más importancia a la gente que todo le molesta. Sí, sí, pues sí, pues si, Pues si tanto te molesta, vete al desierto. Claro. <laughs> bueno, muchas gracias por la invitación y ha sido un placer y wow, qué genial de conocer Sherbus. Muchas gracias. a tu, banda venga, Mariani, Falca. Radio Contrabanda es la caña. Flipa con ellos cantidad. Radio Contrabanda es super guay. Ven a 91.3 del dial. Radio Contrabanda. de de de Bueno, contrabandits, contrabandides, doncs seguim aquí. Ha anat passant gent, hem de dir i dins d'aquesta també repàs o record eh, inventario contrabandista, que ja no és solo Mahara. Abans ho hem mencionat de refilón, hem de dir que quan hem dit no fa tant va estar aquí tocant el Juan, el sobrino del Diablo, ho va fer amb motiu de que es va treure un llibre que va treure ha tret un company, que és el Dedi Detlef... Pues que no, va, no voy a <laughs> decir bien su nombre. Dedi Niemensland. Dedi Niemensland. El alemán nunca ha sido lo tuyo. Que yo creo que ara le podemos... <laughs> Lástima perquè aquí no està el Dedi, des d'aquí també records. Que, crec... Acords a totes les contrabandistes. Sí, acords sí. i acords. Però que, jo crec que ara mateix, o sigui, quan, eh, Assemblea Manjars érem el programa més antic de contrabanda. 27 anys. I ara passam al testigo. Jo crec a... que al testigo ara li passa a Nimensland, tengo la impressió. Però bueno, no el lo sí. aquí. O si no, ja després bueno, vas tu. Però el que, el que volia dir, important clar. també, i crec que va ser també és algo bonic i que també acaba d'una mica d'ajudar a la celebració dels 33 anys de contrabanda, pues que amb el seu esforç, però també la col·laboració de més gent, ha fet un llibre a ver si lo digo bien, Contraland FM, una ràdio libre en un món poco libre, que es va presentar aquí fa uns mesos, que a Sant Jordi també es va estar venent, com sempre, quan Contrabanda surt al carrer, i que, a part, en aquesta ocasió no fa molt, pues, Contrabanda fa una setmana, no? Fa res, set dies, va estar fent aquí ràdio en viu amb, amb diversos programes, ja no nosaltres, però sí altres compis, fent ràdio, i el tema d'aquest llibre, recopilant una mica la història contrabandista, pues, va estar ja planant. I és un llibre que us recomanem, que el podeu trobar al local, del qual d'aquí una estona parlarem, del carrer La Cera, a la llibreria Rosa Foc de, de la CNT de Joaquim Costa, no sé si crec que l'Aldarull de Vila de Gràcia, sí, també, i a l'Ateneu Enciclopèdic Popular, i que eh, fa una mica inventari de, també en plan en format glosari de certs termes i de programes que han passat per la història contrabandista. I dins dels programes que han passat, que alguns tenen xapa, com hem vist, pues tenim, ho hem dit també a Distrito Apache i a Sin Audiència, y hoy al Hum, pues... Eh, i el Rizoma Malinowski. Sí, Ara ens repartim en dos bandes i... Bueno. Perquè no, ja presentem-nos i estar tots, estem aquí. El Rulo Dinàmico Però... també, que l'hem mencionat, i els tenim aquí sentats, a Hum i a Doctor Axioma, o Javi i Jordi, com queren dir, a Hum, Bartel, hemos arrancado de la barra, si algú està esperant un gin tònic, sí, que esperi un segon, birra o que sí. Sí. català, <laughs> Bueno, eh, jo la veritat Com és? és que tu, tu. Eh, no, no estic molt acostumat a, primer a parlar en català a la ràdio oh. i, i després a anar ah, a un funeral eh, per clar. a gent que està viva encara. No has pensat en un funeral? que no és un funeral. Encara eh, no. Només, només bautizos, alguien, bodas no... y comunions. Però te dejamos no hablar sí. en maño, eh, si quieres. Vale, lo de parlar en català no és obligatori. A mi me'n dona igual ja. Tot en la vida. Però però, Javi, si, si, si, si em permets, i, i sí, jo sí, crec sí. que és una cosa de, de... Clar, o sigui, jo he vist el to molt baix, però, però oh. aquí la, la cosa... Jo sempre me acuerdo de la, del Amanece que no és poco, Clar. lo de... O sea, jo que he format part dels Majares, ¿vale? i la Dolça jo crec que estarà bastant d'acord amb mi. O sigui, eh, todos somos contingentes, però ellos son necesarios. Clarament, o sigui, si és, Majares... És la definició perfecta. Si Majares existeix és perquè aquestes dues persones han tirat un projecte de 27 anys sí. endavant. I jo he format part dels Majares i sempre he estat, diguem-ne, com una miqueta... Eh, evidentment, proposant coses i tal, però sempre una miqueta a l'ombra de, de, de l'Ernesto Chemajara del, del i de l'Eduardo Manos Tijeras, que han estat dues persones a les quals, diguem-ne, si més no, se'ls ha de retre un homenatge per tenir la consistència d'estar 27 anys en la, en, en la moguda. En lo que hemos pot ser mm, constantesa. Però hem de dir, <laughs> Majares fins i tot, Eduardo Manos Tijeras hizo un logo, mi, mi, mi hijo siempre me lo dice, que son tres, tres getos, Da, da, Porque el tercero somos el otro. Y, somos nosotros tres. Somos tres, sí. estamos Jordi. Él, por ejemplo, lo tiene muy claro quién es cada uno. ¿eh? Y, su tema es tres jetos majaras, uno con gafas, otro con un micro, esto, lo, tendríamos que comentar. ¿Por Porque yo, cuando iba con uno... no te sientes sientas con el síndrome del es muy gracioso. Cuando yo iba con uno a una fiesta de radios libres o de algo así, se supone que era el Edu. Y cuando iba con Ernest era el Edu. Y cuando iba con el, eh, con el Edu era el Ernest. <laughs> Amb la qual sí. evidentment, sí. jo estava esclòs de la, de la, de la de, merda d'equació, evidentment. O sigui, això ah, sempre ha estat un duo. Sempre hi ha hagut un qui és qui, no, bueno... Doncs- sí, una miqueta sí, però... Però ei, que som de trios, però cap retret. no... Ei, no, no, no és un retret, és un neguit, i diguem-ne una cosa que una sí. ha viscut, diguem-ne, d'alguna manera. És, és una vale? realitat. Eh, han sigut dos i en complements. Exacte. Ja I, i, eh, i, i, I jo, per exemple, que he format part dels Mahara, sempre m'he sentit super a gust, diguem-ne, formant part, diguem-ne, de la formació principal o com li vulguis dir i tal. De l'alineació vale? titular que has estat. De fet, jo deixo el Rizoma Malinowski més o menys eh, 2004-2014, 2015-2016 em poso amb Majares i estic 4 anys, que és una cosa... Uf, eh? o més, i tot més, diria, eh? 5 o 6, 5 o 6. Un lustro mínimo. 5 anys. Venga, bueno, va. això ens serveix també per, per, per també recordar, ja que hi ha licenciats i licenciades per aquí, pues sí. que, que va haver molts anys d'un programa que d'alguna manera ha estat germà nostra i veí, que era el Rizoma Malinowski, ah. doctor Axima de Ormanes Tijeras, heu format part, com Lídia que salia aquí, com de fet, de professor fet la, Bacterio. La, de fet, la, la Lídia m'ha enviat un missatge, epa, eh, recuerdos, Gloria, una colleja. Gloria a, a, a los majares i tal, i ja els he enviat una foto. Bueno, sí, eh, porteu-vos Porque <laughs> yo, yo, perquè jo, clar, jo a dir que, que bueno, <laughs> ai, ai, ai, se calienta. Me caliento. eh, exacto, arriba. Bueno, y oye, Hum, eh, tú has, hecho 20 años de Distrito Apache, ¿eh? Showom Daddy. 22. Ah, me Es que nos gusta el 22. Nos gusta. la haga vostra y puede ser en uns anys... Nos eh, adelantes la izquierda. Tinc, tindré la, el mateix dilema que vosaltres. ¿qué qué faig en el programa, en el proyecto? O mato, o sigo, o no. O, te refundas. O lo, lo tiro por un barranco, yo qué sé. Pues bueno, tú tienes un, con un cuarto de siglo, yo igual me lo pensaba. Eh, por eso, o no, puede ser el 27 también es una buena idea para Entrar al Club de los 27. Es la, edad mágica no? para morir. para los rebels. <laughs> bueno, un de que, que, que, Javi junte una... Tienes una bala en la recámara, co. Sí, que también es sin audiencia y a un de balas, pero una es sin audiencia que potser tothom en relación a el distrito Apache porque es el proyecto mes personal que oporto yo y ningún mes. Pero hay algunos frikis que te conocen por otro lado. Pero eh, después está con el Sin audiencia que ho faig el Jordi. Eh, Otra Jordi. Jordi, el Jordi Sin audiencia. Jordi Aos, que eh, en aquel momento son un altre duo dynamic que ser en otras épocas y temporadas de Sin audiencia. Y a Gut eh, més al projecte, però eh, ara som mano a mano i a més hem pujat a dues hores de duració el, el programa. Així que, o sea, amb, amb el Distrito Apache tinc eh, certs dubtes Sensaciones encontrades. So, eh, sobre què faré quan arribi el 25 o el 27, però és que amb, sin audiencia no tinc cap Una dubte. peli, hacer una peli. Una peli, no, continuarem, eh, perquè, perquè continua i pues, el, el gènere més eh, fervescent que mai, a efectes de, de cine i de sèries i de tot, i, i pot ser, pues, eh, i ara hi ha Ho més gaudiu, distopies no? que, mai. que mai. Jo et volia fer una... Mira, que, bueno a les músiques que passen pel programa els hi fem fer, com s'han fet amb la Wanda i s'ho ha currat una cunya, Tú, Javi, si Los Majaras tuviéramos que ser una peli de serie B seguramente, ¿qué dirías que era? Y, The Warriors está pillado ya, pero bueno. <laughs> No sé, igual... Siempre ha ido vinculada a nuestra historia. Pink Flamingos. ¡Hombre! <laughs> Bueno, buen día, expliquemos, no? O, esa, o, puede ser una segunda oportunidad. Eh, el bueno, el feo y el malo. No, Basket Case. <laughs> ¿Dónde estás, hermano? ¿Vale? Sería una otra... Bueno, hem de dir que... Més rebuscada. Pink Flamingos de la Divine i Pink Flamingos de John Waters ha estat també vinculada a nosaltres. Vam fer una festa... A, a la que descubres Pink Flamingos i Divine, pues lo incorpores en tu vida. Ja, evidentment. El teu ecosistema. Sí. Pues hem de dir que, que fa uns anys, jo crec que és el concert que mencionava Eduardo Monos on, on el Colomo va fer va rasgar la guitarra, que van fer un, un festival que es deia Punk Flamingos sí. amb un dels aniversaris de, de, dels Majares. Bueno, després, a veure si ens dona temps, fem un recordatori de gent o d'espais que, que estan ahí també formant part d'aquesta bueno, jo crec Fiquem que ja, una eh, cançoneta? Fiquem una cançoneta i anem arribant I anem a concloure una miqueta doncs, amb aquest homenatge que també farem a un espai que ara mateix està una mica en risc, eh, reconeixent tots els espais que ens han acollit durant tants anys, fent celebracions, fent concerts solidaris, fent festes, fent, fent doncs, qualsevol tipus d'activitat, no? radiofònica i més enllà, i doncs sí, posem una cançoneta i... I, i mentre soni la cançó no? us anem dient. Vinga. Això, sempre ens hem passat, els Majares sempre ens hem passat el nostre horari de gravació. Pues que ja no tenim sempre, horari de gravació. Sempre, o sigui, mai hem acabat puntuals. Quina novetat. Ni, sí, mai hem començat però... puntuals ni hem acabat puntuals. Però, avui no n'hi ha. Avui no n'hi ha, però... Però bueno, el Ateneu tiene un horario. Bueno, sí, i, I el permanent també. I la canguro cobra, no? O bueno, no sé, cada caso. Vinga, veig la samarreta de, de Doctor Axioma i, i com al final somos lo que somos. Los Ramones. No podien faltar una soneta, ni que sigui. Ui, ui, ui, que se m'ha Caos, caos, destrucció. Bueno, gent, assemblem a Jaras, ja ho sabeu. Bueno, pues com deia Eduardo Monastijeras, hem de recordar també espais que, que són germans, germans de Contraland FM, que tenen a, molt, molt a veure amb la nostra història. Ara amb la Wanda abans descobríem que, que, hi, ha, que hi ha connexions amb, amb RAI, per exemple. RAI és un espai pues, que també ha format part de la història del programa i, i especialment de la meva vida i de la, i de la trajectòria contrabandista. Això estem gravant el dia 10, demà dia 11, per exemple, ja hi ha un, hi ha un cabret i és un espai que, que, que com pocs pues, segueix estant resistint a Ciutat Vella, lloc on, pues, com ha patit contrabanda, no és fàcil sobreviure. I com deies Manos Tijeras, pues, tenim segurament el pràcticament únic projecte més veterà que contrabanda a Ciutat Vella, almenys, que és el local, que després de, no sé, pràcticament 40 anys, pues, ara es veu amenaçat d'haver de marxar del barri Calacull, que és el Raval, i que estan en una campanya per ello. Aneu a local.org o a les seves xarxes socials perquè estan amb la campanya del local Es queda el Raval. I la nostra companya Lupe, aquí també saludem, que avui no està, amb el cor animal, dedicarà el proper programa que podreu escoltar contra l'anda Pornereger a això. Des d'aquí molts saludos i moltes abraçades i petons a les companyes del local i perquè també va haver dir noms, també especialment a l'Iñaki, una forta abraçada solidària. I, i bueno, també jo ara em feia gràcia i sé que hi ha gent de Sants per aquí, no? Fent soroll i, i vivint M'ha fet gràcia avui Veia, veiem que canvies fa 27 anys exactament igual que nosaltres i llavors abans quan teníem aquí la flor ja també ho mencionava i jo ho recordo quan vam començar i fins i tot anàvem allà van fer no, alguna visitilla, alguna ajuda ja a la gent de, tot i que no era un barri que acostuméssim a trepitjar molt Sants, però anar a la gent de Can Vies, doncs Can Vies ja ha començat les celebracions i, i seguiran diverses setmanes perquè eh, la, ho fan a lo grande i a relleu generacional a més, pues, fiestit en Can Vies. Dilo, dilo, dilo. No. És, que, és que de fet era una de les preguntes que fèieu abans que, que era coses que fa 30 anys que han passat. Vale? el genocidi a Ruanda, la mort de Kurt Cobain i una liga del Barça en Riazor. O sigui, Riazor. Són, són coses que, que estan aquí. Són coses que, que han passat i, i que han transcendit més enllà de nosaltres mateixes. I ja està bé, i no passa res. I va ser l'any el nostre, el post eh, del desallotjament del Princesa. Clar, que ens és que aquí, anàvem a fer maleses i fer coses i és on següent i de... bueno, és ens agafa aquesta perspectiva del temps no? i de qui som i què, i què ha passat no? I, que, I que ens fem grans en general sí, ma, clar, que tothom. El, el, temps, el temps és per tothom, està clar i, i per això doncs, que funeral, eh? bueno, este claro Vinga, doncs, llavors... No, no, però, però, però jo vull dir dues coses. Sí, dilo, dilo. De, de, Venga, Jordi, cuéntanos. Vale. Per acabar, diguem-ne, en, en, bueno, a dalt, i, i clar, i, i té a veure amb això, eh, evidentment, sí, pues, fa mil, mil anys que, que ens passen coses i fa mil anys que, que deixem de fer coses i, i que la ràdio no té relleu i mil... I, vale, pues, evidentment. Ara bé, la cosa quina és? Jo, per exemple, és una cosa dels Maharas que, que, que tinc molt present, en el sentit, per exemple, eh, ho dic així, em trobo al Marc Espectre a les 8 del matí al metro. Records, també. Però molt sovint. Diguem-ne, és un... Saps aquelles, a, aquella mena de, de com de coses, diguem-ne, bueno, diàries... Si, que rollo novel·la de Palauster, ¿no? Clar. I ara hablaix nah, més de... de Palauster, nada. Hablaix eh. más de achaques que de gintònics, ara. ara. No, no parlem. De fet, ens saludem des de ah, lluny, saps? Això una. Segona, ei, eh, per exemple, estem gravant un disc d'homenatge al Sirles. Sí. Diguem-ne una cosa... Surfing cerdes. Que és, eh, diguem-ne, que, que és fonamental, diguem-ne, en el ideari, diguem-ne, baicarquí i, i contrabandista, diguem-ne, com a personatge que ha format part dels dos, mm, dels dos col·lectius o, o de les dos, i, bueno, de, tal. Llavors, per altra banda, eh, sí, evidentment, estem a, a l'Ateneu Enciclopèdic, i diguem-ne, i és una cosa que és un salt qualitatiu de mil coses que hem fet o, no, o hem deixat de fer justament perquè no teníem un espai. ¿vale? Doncs, llavors això significa, més enllà de, de la mort d'un programa de ràdio, significa que, ei, que la gent continua organitzant-se. I aquí és on va la cosa. Que estem vius, en realitat. No, vius... No vius estem fins que ens morim. Però la cosa és, eh, la cosa és... Actius. La cosa és, més allà de fer coses, la cosa és, ei, que ens estem organitzant. Evidentment, hi ha dies bons, hi ha dies dolents, hi ha dies de merda. Pues sí, però, ei, estem fent coses en, en el sentit d'organitzar-nos per fer, bueno, pues, qüestions que ens agraden i que, i, i clar, jo aquí és, eh, diguem-ne, el, el, per dir-ho així, el, el testigo, el testimoni que deixen los majaras. ¿Para aquí va la cosa. Qué bonito. Ah, ah no, es bonito, Es lo que es. Es lo que Es Pueden hacer cosas. <laughs> No, la peña es s'organitza. Allí és on està, Ya está. està. pues bé, mira, fiquem una mica musiqueta, passem al nostre següent convidat. Gracias, Jordi. Una abrazada nova Doctora Axioma, que nos ha aguantado, que ha sido un majara y ho seguirà sent sempre. bueno, i el, el punk i la música era d'una manera com fa 27 anys van començar i ara ho és d'una altra i hi ha botonets i llavors, mira, un altre concert dels que més m'han atrapat aquest curs pues és aquesta gent, la Elite escoltem uns segonets de cançó, tots me miran mal, que és la sensació que tengo hoy Bueno, pues anem ja, sí que entrant a la recta final, tenim, ja farem les últimes eh, entrevistes. Tenim aquí Javi Legido, ha vingut el, el, el, quasi el primer, després tindrem el primer que ha vingut, però t'ho agraïm un muntó no, i, no, jo, un plaer, i has vingut molt ben acompanyat també. Sí, és, és un honor, he vingut amb la, amb la meva filla, que aquí m'està mirant, jo, jo crec que li faig una miqueta de vergonya, però bueno, ja, ja és això, eh, l'edat. I, <laughs> Què fa el papa? I no sé, és, és, és com un, una, una barreja, no?, sensacions. Per una banda, eh, <laughs> fent el xascarrillo, jo us he agafat en plena decadència, perquè em <laughs> vaig entrar a la ràdio ja anàvem eh, ja no anàveu tan sovint, crec que va passar... No, això no ho he dit, de, de setmanal a quinzenal, no? Crec, Cert. recordar. Sí, sí, sí. I, però, hòstia, 20 i escaig anys, jo què sé. I, I fer una cosa molt bona. Jo, jo sí que sí, estic molt a favor de tancar. No sé, eh, som, en el meu cas, no? Jo he tingut molt males molt mals eh, tancaments, no? I tancar una història tan bonica, per què no? Ja està, no passa res. Continua, això no ho vull dir, no sé si voleu dir. No, no estaven morts, estaven de parranda. Continueu, continuareu, ja ho explicareu un altre lloc. Ara ho explicarem. Sí, I, i jo, jo no, no m'enrotllo massa més. Jo, un, un, un eh, oyente eh, interrompido de tant en tant d'Assemblea de Majares. Jo crec que heu fet cantera. Això ho he dit vosaltres. Molta gent ha fet programa a partir d'haver vingut aquí als micros i, i, i en, en aquest sentit heu deixat una mica la llavor, no? Llavors, bueno, massa més que, que afegir, que moltes gràcies per aquests anys i molta força pel futur. Moltes gràcies, Javi, i hem de dir, jo vull aprofitar per dir també dues coses, que, perquè ens serveix molt que estigui el Javi, d'una banda, doncs també el anys que ha fet gent que fins i tot a vegades no fem programa i que ho hem de recordar que Contrabanda FM està oberta que la gent que tingui coses a dir faci programa, animem a tothom que escolti aquest programa que ho faci, que vagi a la web i informi com, contrabanda.org, però que també de col·laborar de moltes maneres, d'associar-se, perquè aquest és un projecte autogestionat i, i assembleari, no comercial i que no té subvencions ni, ni altres maneres de finançar-se i amb el curro de gent que, que com és l'exemple el Javi, d'altra gent que a vegades fins i tot no ha fet programa. Però també el Javi va fer programa i els també ens serveix per dir que Sopa de Pedres també és un bon exemple he dit bé el nom, no? De, sí, sí. de programes eh, que prenen la temperatura o l'empres a la lluita i al carrer, a les sí, eh, batalles socials de i, fet, i De fet, sempre hi ha, hi ha aquest, aquest eh, venga, que vuelva, aguanta el cubata, però no sé, hi ha massa coses i, hòstia, más, más ganes que, que acierto. Era, era un programa que, que breument eh, pretenia recollir lluites, sobretot sindicals, però també bueno, una, una mica de cultura, i, i de fet, trobo que, que fa falta un programa, no sé si existeix, igual igual existeix i no, no en sóc conscient, que reculli les lluites, perquè conflicte i lluita encara, encara hi són. I bueno, era, era el que modestament pretenia, i com tantes, tants programes, hi ha, hi ha un cartell per allà que recull alguns noms, bueno, i està molt maco, no? O sigui, va, va durar un any, un any i mig, no sé, doncs el que, la que l'energia d'aquell moment va, ens va donar. I després continuant, continuant fent... De fet, el, <laughs> ara que has dit el, el local, a la, a la, un, un dels barrets que tinc ara, que és la Comissió d'Economia, eh, li hem de fer una petita donació. Ho dic ara, ho gravo perquè quedi el compromís. Vinga, compromís o contrabanda. Això mateix, eh. s'ha de, de, de fer efectiu perquè ens han acollit i tenim una relació molt bona. Hem de tenir un, el, el parner ahí. Sí. Molt bé, doncs pues, eh, una mica de... escoltarem una miqueta de musiqueta i us recordem que, que estem aquí en l'acomiadament la, en dels Maharas. Pues doncs bueno, mira, un grup que, que ens ha acompanyat molts anys també, 27 Qui són aquests? Bueno, el Doctor Calipso, sí. Sí, no, que em feia pensar fer? avui... Estem entrant amb l'agenda, perquè no. la banda a Mahara sempre fem una agenda de concerts, però sí, bueno... cosa que, que la nostra a, nova era no ho fem. No, clar, perquè ara ja estem fent un canvi. Però no, m'ha m'ha fet pensar que avui rebíem un, en un grupillo que estem ahí de, de col·legues, de poeties, que un concert que dèiem, hòstia, mira, això em recorda quina casualitat que ens arribi el dia que fem l'encomiat. comiat que la gent de Doctor Calypso inadaptats, grups que escoltàvem de xavalines, pues estan tocant junt amb Crim, les Tastarudes i altra penya el proper 18 de maig a, a la, amb un concert per alerta, per alerta solidària a, al poble espanyol. I bueno, igual que nosaltres vam estar parlant de música jamaicana als inicis, com parlàvem amb Dulciner, amb Dulcet, doncs per sort després algú va fer el relleu i ha fet un programa com cal de música jamaicana. I aquestes han estat les Escarlata O'Hara, Avui tenim aquí a Àlex, sí. un amuno, aunque podria estar Nerea, podria estar Mariona, que ens han dit que no podien estar, els enviem patonar los I, I és qui ha vingut primer i ha, i ha estat aquí. Llavors, volíem que fos l'última intervenció. Bueno, fer, fer un cop de mà als majares, no? Si els majares... Eh, se dejan. Se dejan sempre. Sí, bueno, l'Escarrado, jo no vaig estar als començaments del, de l'Escarrado Jara, va ser un programa que va néixer, jo crec que al, a Lethal Age, no? Com és un, un spin-off del Lethal Age que van fer allà la, la Marina i la Nerea. També I jo es vaig sumar, bueno, ja fa, jo crec que fa 15 anys, una cosa així. I allà continuem a l'Escarlata, també. Ho estava mirant ara, eh, 22 anys, també aquest... 22 anys, tu? Sí, sí. I res, bueno, molt content d'estar aquí en aquest eh, darrer programa Mahara, que jo esperava també que fos una mica més, bueno, no sé, un tom una mica de funeral, no? Jo esperava una mica més de xascarrillo, més batalletes, més... No, perquè els Maharas tenien moltes coses a... Sí, què, què vols saber? Quins cotillos vols saber? No. Bueno, no sé... No, no, tío, ho has de preguntar tú, ¿eh? He de preguntar yo, que... Claro, claro. Eh... Hay menores, no, también hay menores en la sala, hay que decirlo. Claro, de... Eh... No ho sé, no? no segur que hi ha moltes, no? Però una... A veure, us faré la... que cadascú de vosaltres, eh, l'Ernest i l'Edu, ens eh, recordi l'anècdota més boja de, eh, arrel d'una festa majara o arrel del... Home, però a mi... Doctor Axioma ha mencionat nous espectres i això ens pot connectar amb alguna cosa. Però digues, digues, digues, tu primer. No, no, no, no, no tu primer. No, anava a recordar, abans el Doctor Axioma parlava del Marc Espectre, no? que també és el membre d'un grup que, que més ens ha saludat per l'event d'avui, que, que també ha format part de la història de Mahara i pensava, ostres, m'ha recordat, van muntar un evento que jo crec que no era Mahara sinó contrabandista, a un espai a prop de plaça Espanya ocupat que ja no existeix, Sala Inferno, on precisament vivia un contrabandista que hem mencionat abans, que ja no, desgraciament no està amb nosaltres, que és l'Uri Prozac, i allà van fer una festota que el leitmotiv era una mica rotllo infernal, l'infierno i van tocar els nous aspectes i va tocar més van gent anàvem disfressats no, de dimonis i no sé com pues Eduardo Manos Tijeras acabó dormint en comissaria, entre medio van passar unes quantes coses no, pues bueno, policía, bueno. cotxes eh, històries però ja de per si la nit va ser llarga, el matí ho va ser més, Dolcet segurament se'n recordarà que el matí també va tenir les seves conseqüències, i lo divertit de l'assumpte és que mesos després vam fer la festa Mahara, la vam celebrar un espai que no existeix, que és la teixidora del Poble Nou, i van voler recollir diners per pagar la multa i que li van retirar el carnet a Eduardo Mones Tijeras, i vam, vam fer un evento allà que va, va tocar gent, no sé si per rocker o varia gent, ens vam disfressar de dimonis i vam dramatitzar i recordar el que va passar aquella nit. Bueno, vam fer com un acto en plan Sísifo. I no? què ens va passar? O sigui, i ens va passar que, que ens vam que, carregar el que, cotxe de l'Albert Batiste aquella mateixa nit aquella mateixa nit i llavors ja vam encara... fer una tercera festa per... sí, la, o sigui, el que vam treure aquella festa per pagar la multa va servir per pagar la porta del cotxe que ens vam rebentar però bueno, són ja, anècdotes, sí però no... Ja. muntant festes 27 anys després per... Per pagar multes i... Pues ara no ho fem, això. Esta és la mia, a veure la tuya. No, jo la, la que volia recordar una mica per fer un homenatge al pis de contrabanda és la festa que vam fer final de, del, de despedida del pis de contrabanda que vam, que vam organitzar una festa a la plaça Real que és una cosa que no havíem fet mai però bueno, havíem bueno, fet havíem coses alguna però no cosa, lo grande no lo grande i vam fer una festa a la plaça Real amb els horaris de l'Ajuntament, que ens van fer acabar a les 11 o les 12, no? I això no podia ser. I després vam dir, doncs pues vinga, muntem una festa en el nostre pis de, de, de la Passa Real, que mai hem fet festes, ara ja no compartim el pis amb ningú més perquè ja no hi ha la cooperativa d'AI o no hi ha eh, el Jordi o, el, o la gent que havia viscut, no? Però Tot algú guarda les claus, segur. I no hi havia pis, no, però sí hi havia pis en aquell moment, llavors vam fer una festa sí. i vam fer una festa pues, doncs, gorda i fins que va venir la portera, amb el seu nòvio cubano, pues, i aquell dia es van com enfadar, però va estar bé. Va estar bé perquè en el, en el fons és reconèixer com aquestes coses dels col·lectius, a dir, aguantem o no aguantem, eh, cedim o no cedim, però va estar bé veure el pis de contrabanda ple a patar de penya, que no havíem fet mai. urbana. S'havia de fer. I mira, i mira que hem fet coses en aquell pis, eh? perquè si aquell pis parlés, però això ja dona igual. Però sí, i bueno, per acabar l'anècdota també podem dir que és graciós i és la manera de ser i defineix contrabanda al cap d'uns dies van ocupar aquell pis, com vam deixar el pis, i Contrabanda FM no havia donat de baixa els subministres, no? Llavors és graciós, no? Que vam estar pagant encara eh, els subministres d'un pis que estava ocupat, però bueno, eh, te veia ser així, tenia que ser així, i és graciós. Eh, jo, aprofitant que tenim aquí Àlex Escarlata, no només és membre d'Escarlata O'Hara, hem de dir que també és membre de un Enciclopèdia Popular. Això, això tampoc... és, és la hibridació nova, no? Ja enllacem el pis amb que contrabanda pues, al venir aquí doncs, hem agafat també compromís no molta gent, felicitem a l'Àlex, a la Lupe i a gent que han agafat el compromís currat, Albert de participar en aquest espai i, i aconseguir que, que visqui també, no? Sí, i jo crec que, bueno, de fet, eh, fa un parell d'assemblees ho parlaven i jo crec que, que un dels objectius que era, no? bueno, a veure, de, de l'econòmic no? I, i sortir allà de que estaven ficats allà al, el al pis de plaça Reial, era obrir-nos una mica com a col·lectiu i jo crec que, que ho, hem, ho hem aconseguit, no? perquè, per exemple, aquí al, a l'Ateneu estem en contacte amb altres col·lectius, amb altra gent del, eh, molt ficada del barri i, per exemple, això es notarà, no? els companys de, de Raval Rebel, que és un col·lectiu que treballa molt aquí a prop al, al Raval, faran un programa, ara començaran a fer un programa a, a contrabanda, que jo crec que té molt sentit, no? perquè és, és una, la realitat i les coses que poden contar la gent de Raval Rebel o t'ho conten veies o, o no escoltaràs a, a, a ningun altre lloc. No? Jo crec que és, que és molt positiu per la, per la ràdio. El que parlàveu abans, no? Aquest, eh, aquests encontres que hem fet eh, al, al, a la gent dels instituts que surten programes nous no? i obrim i fem un canvi generacional una mica o intentem no? que, que gent nova, gent de, pues això, no? de 17, de 16 anys que comença a fer programa, jo crec que és, no? que, que, que, que ha donat resultat, no? aquest, aquest fet de, de mudar-nos aquí al, a l'Ateneu, d'obrir-nos una mica més, d'obrir-nos al, al barri i altres col·lectius. Jo crec que bueno, està costant, però a poc a poc està, està donant els, els seus resultats i jo crec que, que està molt bé. Esperem que continuem així i que surtin més programes també d'aquestes no? històries. Doncs igual que us convidem a que escolteu i us uniu i formeu part de Contraanda, el mateix amb la tenència del popular, nosaltres hem pogut gaudir, també sofrir vegades, però formar part d'aquest espai i d'aquest projecte que és més que centenari, i llavors animar-vos a venir, ja no només el que faci la ràdio, sinó que, com diu l'Àlex, hi ha molts col·lectius, i hi ha molta activitat aquí, ara mateix estem en un espai que acull expos i hi ha mil presentacions de llibres, cabarets literaris, etc. Per exemple, teníem aquí un, un cartell que diu que hi ha una xerrada eines ciutadanes per combatre el domini global i la dictadura sanitària a nada, el proper dijous 16 de maig i és bàsicament dir-vos que, que també feu vostra la Tenència Popular, carrer Reina Mala 38 i que és un espai pel qual ha lluitat molt, molta gent i pel qual pues, Contrabanda i els Majaràs també estem orgullosos d'haver-ne format part i haver fi, fi, la nostra granet de sorra. No? i està aquí al, a la bretxa Sant Pau. En Certament. Venga. Doncs això, l'Ateneu està viu, els Majares moren, Contrabanda està viva, els Majares moren, però continuaran amb altres formes perquè ens anem al Valhalla, ens hem donat autorització d'anar en el Paraís Etern i a partir d'ara amb una itinerància pues doncs ja es veurà com, però de tant en tant estarem gravant un, un podcast que és un, un podcast que li diem Les Valkyries. Valkyries con doble L, que jo veu que, lo, que en contrabanda ho posen, perquè contrabanda del remet, posen amb L, dos, doble L. Llavors és com una mica Eche. fals, ara estem demostrant que matem un programa de 27 anys però en comencem un altre. <laughs> Bueno, ja l'hem començat. No, ja l'hem començat, però és una cosa que es farà diferent, per això volíem matar els Majares, per deixar que participés més gent i que us convidem a tothom a escoltar-lo eh, a seguir el podcast aquest, el Contrabanda en remetrà. I, el fem des de Can Carol, ho hem de dir, des del casal de barri del nostre barri de Baicarca. I perquè, perquè l'audiència no es perdi, es remet al mateix horari que, Imagina't. que l'assemblea. Ens heu guardat els diumenges per sí. la tarda. És es que semos dominicales. Tots a la plaça del Raspall. Vinga. Doncs res, ja acabem el programa aquest especial d'avui de despedida, Bye Bye Mahara, hem fet una falca, hem fet moltes coses i volíem posar... Bueno, escoltarem l'Elvis Costello, és que Aquesta som, som, nostàlgia, amb les Attractions Radio Radio i després mentre anem sonant, va sonant, farem un comiat com, com cal, com il fa. Ah, molt bé. Bueno, Majares i Parròquia Contrabandista, i ara sí que anem acabant i dir, bueno, diverses coses. Jo també hem mencionat a l'inici les ràdios que ens han redifós, jo també tinc ganes perquè és important i és part de la fraternitat i la conspiració i tot el que fem mitjans lliures, doncs altres mitjans que, que amb les que hem fet moltes coses molts anys. Aquests dies jo he estat xerrant amb gent de Ràdio Lina 4, Ràdio RSK o Ràdio Bronca, són ràdios germanes. Però tots els que han hagut, no? La directa, I... Indimèdia, tants en tirant darrere. No? La gent de la Mosca TV, que tants cops ens ha estat així gravant coses que hem, que hem fet i que, mira, aquí ens està dient l'Òscar, no? També que que mira, que l'Òscar està aquí gravant cosetes per la mosca, doncs també animar-vos a, a, a utilitzar els mitjans lliures, sempre ho dèiem, no? I, i ho seguirem dient perquè la cosa no és només escoltar-los, mirar-los, sinó ser-hi partícip. I, i bueno, que ha seguit venint gent, agraïm molt a la gent que heu vingut, això ho escoltarà més gent, esperem, però sobretot la gent que ha vingut avui divendres, dia 10 de maig, s'han sumat ara més gent, aquí besitos a l'Aida i al Nacho, hem de dir que eh. presenta un altre programa contrabandista, El Naranjero, no? Ratatatata. Perquè, mira, és veritat, abans quan hem mencionat, no, no sé qui ho deia, no? pues que hem mencionat gent que, que, que, compis majares que han fet programa, pues el Naranjero també n'és un altre, des d'aquí molts besitos també a, a tota la comunitat naranjera, no només al Nacho que està aquí, i, i a gent que avui no hi és, però que també de dir que molts col·lectius han format part de Contrabanda i ens han acompanyat també els Majares, Radio Rosco, Nicosia, també els enviem besitos en que avui no estiguin aquí, no? bye bye. Doncs res, doncs ja marxem i ja sabeu que sempre marxem amb una frase, una frase que ens ha caracteritzat ja de fa molts, molts anys que l'anem la, que fent i és tan absurda com dir l'Assemblea de Mahara se va por donde ha venido, no? I en aquest cop us ho farem ja a partir de l'última vegada i ho farem acompanyat d'una cançó pues, que també ens fa recordar amb el Ra i a moltes coses, no? Sí, el que hem dit al principi està bé per acabar-ho. A més, també hem de dir que ens han vingut aquí part del grup Bachanta, no? Tenim aquí el Santi, el Marc, que està, deu estar a la barra. On estarà, si no? I, i que això ens remet també això, pues, a la gent que desgraciadament ja no està amb nosaltres i que, i que estimem i que ha format part de la història Mahara i, i de la de contrabanda, l'Uri, el Ra, que va formar part dels Maharas, siguin on siguin, i, i bueno, ells, ells potser no van arribar als 27, alguns, però bueno, alguns sí, altres no, però nosaltres ens hem quedat al club dels 27 i si havíem d'acabar amb una cançó, no serà la Mi Winehouse, però serà una altra del club dels 27, perquè això és un final però també és un punt i seguit, no? Venga. amb els dors. I llarga vida contrabanda. Salut i contrabando. Recordeu, ho podeu fer des de casa. Ho podeu fer des de casa. També, també. Com és la frase? La frase ja sabeu que és, l'assemblea de Mahara se va per on ha venido, en aquest cas pues, ens donem el, el privilegi a, a l'Ernest i jo de dir l'assemblea de Majares i vosaltres totes dieu se va per on ha venido, ¿vale?